prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri, inak si to uvedomujem, tak napadlo, že vlastne toto je prvý eh, po novoročný diel relácie v prvej línii, tak teda vitajte pri jeho počúvaní nerušené počúvanie, pokiaľ možno vám praje v tejto chvíli z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Verím, pokiaľ už teda hovorím o tom, že je to prvý po novoročne alebo prvá ponovoročná e, časť relácie v prvej línii, tak verím, že teda aj v tom roku 2017 sa nám všetkým bude dariť, že vám budeme naďalej prinášať informácie, ktoré sú z nášho uhla pohľadu dôležité a že sa aj vy, poslucháči, budete minimálne v takej miere, ako tomu bolo v roku 2016, zapájať do našich tém, že sa budete aj naďalej pýtať našich hostí, polemizovať s nimi a vyjadrovať či už teda pozitívne alebo kritické názory. Toto som si považoval za potrebné povedať hneď v úvode dnešnej e, relácie. No a teraz k tej samotnej téme by sme sa pomaličky mohli prepracovať. Už sme sa síce, ako som naznačil, prehúpli do nového roka, ale myslím, že pokiaľ ide o tému tej našej dnešnej úvodnej časti relácie v prvej línii v tomto roku, myslím, že nič nepokazíme tým, ak by sme sa predsa len ešte teraz trošku aspoň v tejto jednej relácii trochu pohľadli za tým rokom minulým, za tým rokom 2016, pretože bol naozaj mimoriadne zaujímavý. To sa v podstate od neho aj tak trošku očakávalo už na samotnom začiatku roka 2016. Mnohí prognozovali, že, že tento rok bude prelomový, Jednak preto, lebo sa očakávalo alebo čakalo na to, ako svetoví politickí lídry obstoja v boji s takou globálnou hrozbou, ako je terorizmus, ako sa budú ďalej vyvíjať vojnové konflikty, najmä ten na Blízkom východe, konkrétne v Sýrii, v Iraku, ale aj konflikt na Ukrajine. Čakalo sa aj na to, ako dopadne napätá situácia súvisiaca s migračnou krízou, akým spôsobom sa politikom podarí zastaviť exodus migrantov, či sa napokon podarí presadiť eh, povinné kvóty alebo nie. E, pokiaľ ide o svet ekonomiky, tam rezonoval najmä osud kontroverznej transatlantickej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. No a do toho všetkého, aby toho nebolo málo, bol rok 2016 aj rokom rôznych referent, volieb. Pokiaľ ide o Slovensko, tak e, Slovensko si práve v tom minulom roku 2016 zažilo svoju premiéru, pokiaľ ide o vedenie Európskej únie. Stali sme sa, ako ste iste mnohí zaregistrovali na pol roka predsedníckou krajinou EÚ. No ale pokiaľ ide o tie svetové udalosti, na ktoré dnes chceme dať dôraz, Uh, tak tam boli top témami najmä americké prezidentské voľby, ale aj referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. A popri tom sa iste čakalo aj na to, ako dopadnú prezidentské voľby v Rakúsku, krajinské voľby v Nemecku, ale nakoniec aj marcové parlamentné voľby na Slovensku. Dnes už vieme, ako toto všetko dopadlo. Už sme múdrejší, ako sme boli o takomto čase pred rokom. No a ak by som to mal uh, zhrnúť do takej jednej vety, ako to celé teda v tom 2016 dopadlo, tak aktuálne koluje taký názor, ja nehovorím, že je celospoločenský a minimálne jedna časť spoločnosti ho razí, Eh, že ten rok 2016 bol v podstate o porážkach. Napríklad o porážke eh, establishmentu, o porážke politickej korektnosti, o porážke kavierenských slniečkárov a ich liberálnych dogiem, o aspoň čiastočnej porážke teroristov a ich podporovateľov v Sýrii, ale aj o porážke štandardných politických strán. No a samozrejme ešte popri tom aj nejaké víťazstvá, tie sa pripisujú hlavne teda ruskej strane, ktorú vedie e, Vladimír Putin. Rusku, som chcel povedať, ktoré vedie Vladimír Putin. Ten mal zaznamenať možno jeden z najväčších úspechov v roku 2016. Ale pravím, toto nie je celo národný, alebo teda nejaký globálny názor, toto je skôr taký názor, ktorý možno e, sa šíri aj v, v týchto priestoroch dosť často, tak aj práve preto ma bude zaujímať, do akej miery je takýto pohľad a takéto zhrnutie roka 2016 pravdivé, do akej miery je naozaj reálny takýto pohľad, ale aj to, aké výzvy nám vlastne ten uplynulý rok 2016 zanechal a čo možno na jeho základe očakávať v roku 2017. O tomto všetkom by mala byť dnes e, relácia v prvej línii do ktorej na moje veľké potešenie prijal po kratšej prestávke opäť pozvanie človek, ktorého mám v tejto chvíli na telefónnej linke. Je to vysokoškolský pedagóg z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, analytika, publicista František Škvrnda. Mali by sme sa už v tejto chvíli počuť, uvidíme, či je to tak. Dobrý večer. Dobrý večer. No výborne, takže všetko funguje. Dobrý večer vám, pán Škvrnda, dobrý večer z mojej strany takisto poslucháčom, ktorí si, verím, že našli čas na počúvanie našej dnešnej relácie a pri troche šťastia s nami zotrvajú celé dve hodinky slova a hudby teda až do tej 22. hodiny 30. minúty. Eh, vy viete, že samozrejme ide opäť o kontaktnú reláciu, nič sa na tom nevení ani v roku 2017, to, čo platilo v roku 2016 ohľadom tejto záležitosti platí stále, teda môžete sa takisto vy zapojiť, vážení poslucháči, do toho, o čom sa dnes budem s pánom Škvrdom zhovárať. Je tu len taký malý detail, že keďže mám pána Škvrdu na telefóne, tak eh, do štúdia sa nám nedov, ten nedotelefonujete, preto vás chcem poprosiť, že dnes, ak teda nejaké otázky alebo alebo názory budete mať k téme, ktorú budeme rozoberať, tak e, ideálne je riešiť to mailovo na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne cez našu internetovú stránku, keď kliknete na to e, zelené tlačítko, na tú zelenú ikonku otázka do štúdia. Tak toľko z mojej strany na úvod. No a teraz tak všeobecnejšie, pán Škvrnda, začnem. <clears throat> Možno tak trošku populárnejšie, že ono mne je jasné, že ten rok, e, už ktorýkoľvek, ale teraz keď sa budeme baviť o roku 2016, tak ten rok nemôže byť nikdy celkom ideálny. Vždy sa v rámci tých 365 dní udejú aj dobré, aj, aj zlé veci. Uh, ale predsa len, ak by ste uh, mali povedať, že z vášho uhla pohľadu, aký bol ten rok 2016, tak pre Františka Škvrndu bol eh, ten 2016 skôr dobrým rokom alebo skôr zlým rokom. Eh, prevážili eh, z, vašej, z vášho hla pohľadu prevážili skôr veci, ktoré vás potešili, alebo bolo viac tých, ktoré vás nepotešili a ktoré považujete za zlé? No, Začal by som tým, že vo všeobecnosti ja patrím tým ľuďom, ktorí tvrdia, že rok 2016 bol o niečo lepší ako rok 2015. Na druhej strane sa však tento rok stal menej vypočítateľným. Alebo udalosti v ňom a budúce udalosti v ňom sú menej vypočítateľné, ako boli predtým. Mm-hmm. Napríklad Zoberme si, ste spomínali, že časť analytikov alebo expertov považuje 2016 rok za rok úspechov Ruska. Dá sa s tým súhlasiť, ale v Rusku sú tiež určité ekonomické problémy, stále je otázka ceny ropy, stále to je otázka nízkej hodnoty rubla v porovnaní s inými E, menami, ale na druhej strane vidieť, že aj v tom tábore, ktorý je protiruský, so sankciami sa ten tábor pomaličky rozleptáva, viacero prezidentov, premiérov sa kriticky vyjadrilo k takému iracionálnemu presadzovaniu ďalej sankcií. Môžeme vidieť, že v niektorých štátoch zvíťazili kandidáti, ktorí majú iný pohľad na Rusko, ako je ten hlavný prúd, e, politicko-mediálny a tak ďalej. Takže v tomto vidieť tú menšiu vypočítateľnosť. Skutočne nikto nevie povedať, kedy skončia sankcie proti Rusku, ale napriek tomu, <clears throat> pardon, došlo k tomu, že Európska únia tie sankcie predlžila, hoci časť, ich predstaviteľ, časť jej predstaviteľov s tým nesúhlasí. Takže to je jeden z takých momentov ťažkej, vypo- teda zložitej vypočítateľnosti. Ak sa vrátime k tomu, čo bude z USA, tak opäť je tu niečo, čo sa zmenilo. Je dobré, že teda nevyhrala tá strana pani Clintonovej a jej stúpencov. Na druhej strane však pri Donaldovi Trumpovi nevieme, ako sa bude správať. E, takú poznámku, skorej úvodnú by som si dovolil, že sa v médiách tvrdilo, že je to vzbúra proti elitám, ale ten kabinet, ktorý si zostavuje Donald Trump, je údajne podľa niektorých mediálnych strojov najbohatší kabinet v amerických dejinách. Nikdy nebolo toľko boháčov s takým bohatstvom vo vláde, ako sa chystá urobiť Donald Trump možno nie všetky funkcie mu prejdú e, v tých schvalovacích e, konaniach v americkom kongrese, ale opäť tu je moment to, alebo teda tá stránka, čo bude viac závažovať, e, čo bude viacej pôsobiť i tá snaha zmeniť pomery alebo snaha týchto ľudí nejakým spôsobom presadiť svoje záujmy. A druhá ešte k Donaldovi Trumpovi Očakáva sa všeobecne zlepšenie vzťahov s Ruskom, i keď to nesmieme preháňať, ale na druhej strane sa očakáva narastanie komplikácií vo vzťahoch s Čínou. Takže to je tá menšia vypočítateľnosť. Ale všeobecne to, k čomu došlo vo vlaňajšom roku, bolo dobré. Západ utrpel množstvo porážok, ale utrpel ich preto, že to, čo presadzuje, je zastaralé, nefunkčné, mnohých ohľadoch nehumánne. Takže stavia sa proti tomu množstvo ľudí, ktorí uznávajú západné hodnoty, ale mhm. súhlasia so spôsobom, akým sa dneska presadzujú a kam to vedie. Mm. Ešte keby som skúsil, v podstate ste mi na to odpovedali, takže vravíte, že skôr pre, <clears throat> pre vás skôr dobrý rok, keď zhrnuté, počiarknuté, skôr dobrý, z dôvodov, ktoré ste vysvetlili. A keby som ešte skúsil takto, že E, pre vás e, také dve top udalosti za rok 2016, e, ktoré vy považujete jednak za najlepšiu udalosť a najhoršiu. Čo je pre vás najlepšou udalosťou v roku 2016 a naopak na druhej strane tou najhoršou, čo sa udialo v roku 2016? No, za, ja by som zašiel do takej oblasti bezpečnostnej, kde sa to ľahšie kvantifikuje povedzme za úspech je možné považovať to, že napriek eh, značnému napätiu na Ukrajine sa tam ten konflikt mierne upokojil. Že už nie je taký vyhrotený, ako bol v minulosti, v predchádzajúcich rokoch. Ale nie je v poriadku, len sa trochu ako si upokojilo. Druhým takým významným pokrokom je Sýria. Opäť sa tam bojuje, hinú tam stovky ľudí v dosť veľkých, ťažkých bojoch, ale na druhej strane opäť sa tam ukazuje, že je nejaká línia, alebo teda sú dosiahnuté nejaké úspechy v boji s tým islamským štátom, Dajšom. Takže to sú také najpotešujúcejšie mm-hmm. momenty z bezpečnostného hľadiska. Na druhej strane však treba vidieť, že najmä v Európe my horšie pocitujeme problém terorizmu. Ten sa stal pomerne vážnym problémom tohto roku, i keď sa ním trochu viacej straší, ako je reálna hrozba, predsa žiaľ ten terorizmus je taká, keď to nazvem nepekne priada o ktorej neviete, kedy vám kde môže vypuknúť. Takže aj tí, čo strašia, majú pravdu, aj tí, ktorí tvrdia, že nie je to také zlé, ako sa to zdá, ale nikdy nevieme, kde sa čo môže objaviť. Hmm. Takže to je taký lepší moment. Druhým momentom je to, alebo z takého širšieho politického hľadiska by mohlo byť potešujúce to, že skutočne sa v tohtoročných voľbách viackrát ukázalo, najmä na západe, v západných štátoch, že tá med- moc médií hlavného prúdu, politickej korektnosti a ďalších vecí, ktoré sú spojené v tomto klopku nepekných záležitostí, nie je taká silná, ako si myslia predstavitelia týchto kruhov a že ľudia skutočne aké z rôznych dôvodov a z, v rôznych súvislostiach volia čo si iného, než to, čo sa im ponúka. To je potešujúca mm stránka. Horšia stránka je to, že síce je slobodná voľba, je výsledok tej slobodnej voľby, ale dá sa tu ukázať na Brexite. E, uplynulo už 7 mesiacov pomaličky odtedy a nič podstatné sa nezmenilo. Angličania platia Európskej únii, spústa ďalších vecí funguje, voči ktorým sa títo ľudia postavili a už potom ich to nezaujíma po tých voľbách. Takže to je tá horšia stránka, že síce niečo sa zmení, ale tá súčasná, najmä západná spoločnosť je tak skosnatelá, tak zoznamovaná rôznymi byrokratickými právnymi, ekonomickými aspektami, že tá zmena sa tak ľahko neprejaví. Opa očakávania niečo toho, že v Európskej únii referendami niečo vyriešime a vystúpime z Európskej únie, sú veľmi, veľmi také všeobecné a nič podstatného, aj keby sa to splnilo, o čom sa hovorí aj v tých najvyšších divíziách, mm. Hm. asi pre bežných ľudí neprinesie. To je tá druhá stránka týchto politických procesov. Eh, keď spomínate práve ten Brexit, eh, eh, tam platí ten stav presne, ktorý ste pomenovali, že jednoducho Brexit sa odhlasoval, ale zatiaľ sa v tomto smere nič nehýbe. Ja som práve dnes počúval na jednom inom rádiu reláciu, kde boli dvaja europoslanci a jeden z nich, konkrétne Eh, Máňka za Smer hovorí, že vidíte, v tom roku 2016 sa potvrdilo, eh, aký veľký vplyv mali populisti, aký veľký vplyv mali klamstvá na ľudí, ktoré sa šíria rôznymi smermi a že na, práve na Brexite vidíte akoby tak veľmi pekne že jednoducho e, Briti boli oklamaní, podvedení, že sa im slubovali veci, ktoré neboli pravda. A teraz to, že najlepšie vidno práve na tom, že vlastne tým, ktorí v tom Brexite zvíťazili, ktorých mienka, názor bol vypočutý, tak teraz e, nemajú žiadnu chuť proste z tej Európskej únie akoby vystupovať. E, to je jedna vec. E, druhá vec, keď už teda hovorím o tom populizme, tak to, to je taká jedna z, z najčastejších výhrad, ktorú počúvame zo strany rôznych politikov alebo elít, alebo už akokoľvek to nazveme, že ten rok 2016 bol akoby okrem iného práve týmto charakteristický, že nám narastli dva také veľmi zlé negatívne faktory a to je nárast radikalizmu a nárast populizmu v spoločnosti, teda takých tých populistických rečí, jednoduchých, e, rýchlych riešení, e, obvinujúcich e, iba jednu stranu, čierno-biele videnie sveta a tak ďalej a tak ďalej. A teraz sa ale vedú spory samozrejme o tom, že kto za toto vlastne celé môže, za ten nárast radikalizmu a nárast populizmu, to teraz dajme bokom, ale skúste odpovedať asi na tú otázku, že či, či naozaj bol ten rok 2016 v tomto smere akoby výnimočný, iný v porovnaní s tými predošlými rokmi, či skutočne uh, E, tých, tých klámstiev, toho populizmu a ja neviem, takých tých jednoduchých riešení a, a, a politikov, ktorí ich presadzovali, prezentovali, bolo v tomto roku akoby viac počuť ako v tých rokoch minulých. Alebo či je to len proste zase nejaká, ja neviem, že e, proste vec, ktorá sa síce tvrdí, ale nie je reálna, nie je skutočná, nie je pravdivá. Tak ako to je? Bo, bol ten nárast populizmu v 2016 naozaj výrazný? No, ja si nemyslím, že by ten náraz populizmu bol taký dramatický. Ak by sme si pozreli slovenské pravicové strany, čo tu hlásajú od e, začiatku 90. rokov, tak oni vždycky slubovali nejaké slovenské Švajčiarsko v rôznej takej zakúklenej podobe a ďalšie veci. Všetko sprivatizujme, e, všetko zrušme štát, E, zmeňme takéto veci, vytvorme priestor pre slobodné podnikanie, keď prídu zahraničné firmy, bude tu raj na zemi, budú nám len pomáhať v rozvoji a podobne. Takže toto na Slovensku my počúvame e, takmer 25 rokov od vzniku samostatného Slovenska. Ak zoberieme aj okolité krajiny, Českú republiku, kde tá retorika bola podobná, ak zoberieme aj napríklad v Nemecku kresťanských demokratov, tak tí tiež vykladajú veci také, že Nemecko bude fungovať vtedy a vtedy, keď sa urobí toto a toto. Je nepochopiteľné, z akých dôvodov nemecká kresťanská, nemecká soci, eh, kresťansko-sociálna demokracia zostávajú najväčšími podporovateľmi USA v Európe a tak by sme mohli pokračovať čo bolo hlavným motivom pre vstup do NATO? No zvýši sa bezpečnosť každého štátu, ktorý vstúpi do tohto najlepšieho paktu vo svetových dejinách. Ako to vyzerá po vstupe s bezpečnosťou v týchto štátoch? Pomohlo to niečo v boji proti terorizmu, proti organizovanému zločinu, proti korupcii, klientelizmu, ktoré kvária celý západný svet? Takže v tomto smere to je len taká snaha ako si poukázať na to, že sa objavili nové politické strany, ale ktoré vychádzajú z toho, čo bolo v minulosti. Pardon, že uvediem slovenské príklady, e, nehovorím o Slovensku, ale nie je Sulíková SAS populistická. Nehovorím už o Matovičových, obyčajných ľuďoch a nezávislých osobnostiach. Nehovorím o Smerodina, Borisa Kolára, že ale ostatné strany v tomto vystupovali, ale prišlo len s tým, čo tu je už niekoľko rokov omielané a z iných strán. Uh, viete, ja sa pýtam na ten, e, na ten nárast populizmu práve preto, lebo toto je, keď, keď sledujem tie naše terajšie súčasné politické e, elity, keď sledujem vyjadrenia mainstreamu a odborníkov, ktorí sa v mainstreamových médiách viac či menej pravidelne uh, Eh, prezentujú, tak jednu z vecí, ktorú som akoby zachytil po roku 2016, ktorú oni tvrdia, je toto. V 2016 sa v plnej nahote ukázalo, ako populisti proste oklamali ľudí, ako sa tu podvádzalo, ako sociálne siete šírili klamstvá a na základe týchto klamstiev sa ukázalo, že klamstvá šíriace sa napríklad sociálnymi sieťami, ale aj úst, ústami politikov populistických môžu vyhrávať voľby. A teraz hovoria, že No veď vlastne aj tie americké voľby, že vlastne tie sú celé vyhraté Trumpom síce, ale na základe klamstiev, na základe toho, že sa šírili kaďaké populistické reči, klamlivé na, na sociálnych sieťach, že, že vlastne ukázalo sa, že to klamstvo, tak toto chcem zhrnúť, že to klamstvo, nám to tak prezentujú politici, niektorí mainstreamové médiá, nejaké tie osobnosti spoločenského života nám to predstavujú tak, že tie klamstvá, ten populizmus, ktorý sa tu rozmohol v 2016, nemá obdoby. To je proste akoby nový fenomén, toto v takomto rozmere, v takomto rozsahu, ako sa to udialo v 2016, toto svet nepamätá. A teraz je otázka, <laughs> že či to oni hovoria preto, lebo to je skutočne tak, lebo je to naozaj tak, že povedzme sa skutočne šíri ten populizmus, šíria sa strany, ktoré sú populistické, vyhrávajú voľby a ja neviem čo. Alebo je to len proste o tom, že títo ľudia strácajú vplyv, strácajú moc, ako vy ste hovorili v úvode, že Západ dostal po nose, ale za veci, za ktoré si môže naozaj sám. A či toto, toto vyvolávanie takýchto duchov populizmu a, a klamstiev a neviem čoho nie je len akoby prejav toho alebo príznak toho, že práve títo ľudia, ktorí doteraz viedli túto spoločnosť, strácajú vplyv, tak sa snažia brániť takým spôsobom, že hovoria, že e, 2016 rok to bolo o, proste o všetko, o klamstvách, o podvodoch, o podvádzaní a my s tým teraz musíme niečo začať robiť, lebo toto je už nepripustný stav, takéto klamstva sa už ďalej nesmú šíriť, takže ideme my to nejako legislatívne ošetriť. A teraz rozumiete, pán Škvanda, otázka je, že či toto všetko je naozaj za účelom toho, aby sme akoby predišli nejakým negatívnym trendom v spoločnosti, alebo je to skôr snaha istých skupín ľudí udržať si tie miesta, ktoré doteraz majú a ktoré, povedzme, že v tom 2016 roku akoby začali strácať? Ja by som odpovedal na to pomerne jednoducho a jednoznačne. Áno, je to výsledok toho, že tie síly, ktoré majú určitú predstavu vývoji sveta, zistili, že ten vývoj sveta nejde tým, spôsob, e, tým smerom, ako to oni naplánovali. Ako by sa im to hodilo. A preto je tá situácia ako v tom prísloví zlodej kričí chyťte zlodeja. Nič nové zásadne sa neobjavilo. Sociálne siete, na čo sa vytvorili sociálne siete? Aby sa ventilovala nespokojnosť ľudí. Viete, keď nemôžete nič povedať, tak kopnete niekto do stroma, niekto do nejakého súdu, niekto napadne iného človeka, lebo je v ňom tá zlosť nachytaná. Takto, keď sa prečítajú tie vyjadrenia na sociálnych sieťach, tak občas človeku behá až mraz po chrbte, kde sa toľko nenávisti v niektorých ľuďov berie, toľko barbarstva. Hmm. Týmto vyjadreniam nie všetkých, ale je mnoho ľudí, proste, ktorí týmto ventilujú svoje veci ale to je výsledok tej politiky, ktorú viedli tieto neoliberálne globalistické sily posledných 20-25 rokov. Len sa im to vymklo z rúk, takže takto to treba vidieť a potom o tých klamstvách. No, e, až, tak by, až tak nemáme možnosti analyzovať ten americký predvolebný zápas v prezidentských voľbách, ale koľko sa tam objavilo klamstva o Rusku. Z čo všetkého sa Rusi obvinili. Skončilo to z toho, že to je najväčšia vojenská hrozba a vôbec bezpečnostná hrozba, ktorá je schopná Ameriku rozložiť už nielen vojensky, ale aj informačne a podobne. K čomu dospejú europoslanci v Európskej únii, keď za to nehlasovali, nehlasovala väčšina, ale bola to hamba, za ktorú by mali vrátiť školné značná časť tých ľudí. Označia Rusko z informačného hľadiska propagandistického za rovnakú hrozbu ako islamský štát. Hmm. Kedy kto, kde, aký Rus spôsobil niekomu na západe niečo zlého, pokiaľ samozrejme nedošlo k nejakým sporom ako medzi fanúšikmi alebo čosi podobné. Takže E, kto viac klame, kto vymýšľa nezmysly a potom zrazu vykrikuje, že celý svet klame a nedostane sa na tých ľudí, ktorí chcú povedať čistú pravdu. Ale to je, ja by som povedal, o mnoho väčšej časti podiel tých síl, ktoré dneska evidentne strácajú, pretože deformovanie naplňajú západné hodnoty, že sloboda spočíva v tom, koľko máte peňazí a žiaľ môžete si potom kúpiť majetok, môžete si kúpiť sudcu, súdy. To nie je na Slovensku. Na Slovensku sme v tom babráci oproti tomu, čo sa deje v Nemecku, Francúzsku, vo Veľkej Británii, USA v tejto oblasti. A takéto hodnoty, keď niekto kritizuje, alebo tento postup, keď niekto kritizuje, tak klame, je populista? Mm. Dáme si teraz e, hudobnú prestávku, len aby som to teda nejako zhrnul. Takže vravíte, že e, ten 2016 okrem iného bol o uh, akejsi, nie, nie porážke, lebo porážka znie, že je to už definitívne, ale aspoň o nejakej uh, prehratej bitke zo strany uh, liberálnych, globálnych síl, ktorým sa to aspoň v 2016 teda nejakým spôsobom vymklo z rúk. A tie všetky veci, ktoré teraz uh, ich médiá mainstreamové alebo i nimi dosadení politici, podporovaní politici tvrdia ohľadom klámstiev a populizmu a týchto vecí, tak to sú skôr uh, akoby prejavy toho, že tá, tá liberálna moc, ktorá doteraz tu zjednodušene to poviem tak šafárila bez problémov, bez nejakých mantinelov, nikto im do toho viac menej nehovoril a veci vychádzali, tak to je vlastne akoby prejav toho, že ten 2016 sa im vymkol z rúk a preto teraz tieto e, preto teraz tieto negatívne scenáre, ktoré nám tu malujú. Áno, dá sa to tak povedať. Hm. Je to hlavný problém, alebo teda hlavný smer, ktorý vyvolal túto reakciu skutočne. Keby som sa hlásil nedávno, sa pripomenulo 25. výročie rozpadu Sovietskeho zväzu. No dneska je v takej situácii pred rozpadom možno NATO, možno bude v takom rozpade aj, budú aj Spojené štáty za niekoľko rokov sa do toho dostanú, ale problém bol v tom, že po tom rozpade Sovietskeho zväzu sa tam dalo rozkradnúť množstvo majetku a to prinieslo k moci rôzne nové síly, ktoré sa dneska opäť zmenili, ale čo by sa dalo urobiť, keby sa rozpadli Spojené štáty americké. Tam by takéto procesy nenastali. Bolo, bolo by to o mnoho horšie. Čo sa stane, ak, sa, ak by sa rozpadla Európska únia? No proste by to malo o mnoho väčšie následky, ako mal rozpad e, Sovietskeho zväzu, rozpad svetového socializmu, alebo teda socializmu v Európe, nie svetového, lebo vytvoril priestor, pretože časť ľudí sa na to mohla obohatiť. Dneska vidieť na Brexite to, že nikomu sa do toho nechce ísť, lebo všetky zúčastnené strany veľa stratia. Ani Európska únia veľmi netlačí, lebo nevie, čo sa stane. Ani britský eh, národovci, alebo ako, ako by som ich nazval, britskí patrioti, ktorí boli proti tej zlej Európskej únii, dneska nevedia, čo majú robiť, lebo na tom nezarobia, len prerobia. Takže to je žiaľ ten stav, ku ktorému dospel svet eh, v prvej polovici prvého, teda druhého desaťročia tohto storočia. Mhm. No a budeme v tomto rozhovore našom samozrejme pokračovať, ale v, v, keď máme reláciu s vami, tak máme takú tradíciu, že po pol hodinke vždy pesnička, takže e, tejto tradícii neostaneme nič dlžný ani tentokrát. Zahráme si e, pesničku od Jaromíra Nohavicu a po nej budeme samozrejme v rozoberaní udalosti roka 2016 pokračovať. Bude fajn, keď sa, alebo teda ak sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vyvážení poslucháči, po pesničke si povieme, akým spôsobom tak môžete urobiť. veslujem, voda nás sama nese, na jedné lodi plujem, stříd stejné záhubě a mrtvé vyhazujem a živým smějeme se. Kapitán spil se rumem, lodník leští sklíčka, pasažéři blí do moře přes zábradlí a někde nad rozumem vysí smyčka pro ty, kdo ještě žijí ty, kdo nevypadli. Obzor je někde v dáli a loď má spoustu děr. Stokrát je zacpávali tesařští tovaryši. Obzor je někde v dáli, je těžké držet směr, když ti, co se včera báli, dnes lodní deník píší. Kapitán spil se rumem, lodník leští sklíčka, pasažéři blí do moře přes zábradlí a někde nad rozumem vysí režná smyčka pro ty, kdo ještě žijí, pro ty, kdo nevypadli. Hry si cení zuby svým křivým úsměvem, tam dole v podpalubí jsou rády, že jsou rády, a si cení zuby jak k sakru čerděvem, daleko do záhuby, dokud jsme ještě tady. Pirátskou vlajku z hůru a do zubů nože, žralokům kus žrádla, ať mají něco k jídlu, a podnout do Azuru sídlíš-li tam Bože, pro tebe padla teď my. Jdeme ke kormidlu. Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii. Dnes s vysokoškolským pedagogom z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, analytikom a publicistom Františkom Škvrndom. Sľúbil som vám, že vám po pesničke poviem, akým spôsobom sa môžete zapojiť do tejto debaty podľa mňa to neviete, ale tak vám to musím povedať <laughs> cez mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo aj cez našu stránku, keď kliknete na e, zelené tlačítko otázka do štúdia. Dnes telefóny brať nemôžem, lebo na telefónnej linke mám hostia. No a e, e, s pánom Škvrdom, ak ste teda prišli trošku neskôr, tak venujeme sa téme rok 2016. Chceme akoby sa pristaviť pri tých možno najvýznamnejších milníkoch, toho uplynulého roka a toho, čo vlastne aj na základe roka 2016 môžeme očakávať potom do budúcna. Preto aj tá relácia dnes má názov uh, Svet po roku 2016. Také výzvy nás uh, na základe toho, čo sa udialo v minulom roku, čakajú do budúcna. Uh, vy ste, pán Škvrnda, hovorili o tom, že teda jedna z vecí, ktorá sa v tom 2016 udiala, je, že vlastne tie liberálne sily dostali tak trošku po nose nie úplne, ale tak trochu. Uh, celkovo, keď uh, som tak sledoval, že čo naše médiá označujú akoby za tie prelomové udalosti roka 2016, tak to sú hlavne tie dve najväčšie udalosti, to sú americké prezidentské voľby a Brexit toto označujú ako také zlomové veci, ktoré sa v tom 2016 udiali. Samozrejme, ako vieme, Briti nakoniec odhlasovali vystúpenie z, z Európskej únie. A pokiaľ ide o americké voľby, tie na veľké prekvapenie niektorých vyhral uh, na úkor Hillary Clintonovej Donald Trump. Uh, ak ešte chvíľočku len ostanem pri tých, pri tých globálnych eh, liberálnych silách, ktorým sa to v tom 2016 trošku vymklo z rúk, tak možno práve tieto dve udalosti, americké prezidentské voľby a Brexit, považovať za také tie dve kľúčové veci, kde, kde, teda, kde teda sa im to vymklo z rúk, že práve na týchto dvoch veciach pohoreli, tam si vylomili tie zuby? Eh? Áno, dá sa to považovať za rozhodujúce okolnosti, ale treba dodať, že z pohľadu západu a angloamerických síl. Viete, ja mám takú teóriu, alebo teda vykladám v takom rámci vývoj vo svete minimálne v deviatich veľkých regiónoch. Prvým je Západ, to je Európska únia, Severná Amerika plus niektoré také štáty ako Austrália, Nový Zeland, Izrael, čo patria k tejto časti sveta. Potom je Ruská federácia územie SNS, je tam organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti, dneska tam je Euroazijský hospodársky zväz alebo ekonomická únia, rôzne sa to nazýva, to je druhá taká veľká oblasť. Tretia je samotná Čína, potom môžeme hovoriť o juhovýchodnej Ázii, indickom subkontinente, strednej Ázii, ďalej o Blízkom východe, ktorý je prepojený aj so Severnou Afrikou, potom Subsárska Afrika a Latinská Amerika. Keby sme sa to pokúsili nejako tak oznámkovať vývoj v týchto oblastiach, tak jednoznačne najhoršie to je na Blízkom východe. Takej tej klasickej školskej stupnici tam je to na 5, 4 minus až 5. Potom situácia v subsárskej Afrike je tak na štvorku, e, v azijských štátoch či na indickom subkontinente, v juhovýchodnej Ázii, v strednej Ázii to je tak 3-3 minus. v Latinskej Amerike tiež 3-3 minus. v tej eh, ruskojazyčnej oblasti alebo v ruskom v priestore. SNS to je 2 mínus a Západ napriek všetkým tým starostiam sa má vo svete stále najlepšie. To tie problémy, ktoré sa objavujú inde, tu my nepociťujeme. To, čo sa stalo v USA, bol skutočne problém straty síly alebo straty moci určitých vrstiev establishmentu, určitých kruhov, ekonomických, politických, na nenapojených právnych a ďalších záležitostí vojensko-priemyslového komplexu a podobne, ale ten sa pozviecha a už dneska vystrkuje rož, rožky. No a v Európe bez pochyby sme svetkami terorizmu, ale pozrite si, čo sa deje v Turecku, čo sa deje v Sýrii z hľadiska terorizmu, čo sa deje v Iraku, E, čo sa deje dosť často v Afganistane, v Pakistane, po prípade aj v Indii, tak ako si je to veľmi zúžený pohľad na tieto dva hlavné problémy. Um, to, išlo, to je pokiaľ ide teda o, o americké prezidentské voľby, tam som, tam som e, ešte chcel sa vrátiť trošku aj k tomu, e, k tomu Brexitu. Eh, a potom pôjdeme samozrejme ďalej, ale pri tom Brexite by som sa predsa len rád pristavil. Eh, eh, ako to vnímate, to, čo sa vlastne udialo, že Briti si, Briti si napokon teda odhlasovali vystúpenie z Európskej únie to bola vec, ktorá, ktorú tie globálne elity, ktoré teraz dostali trošku nose v 2016, aj keď vravíte, že už, už vystrkujú rožky, eh, to je niečo, čo, čo neočakávali, čo nepredpokladali, čo sa im nejako vymklo z rúk, alebo ako vôbec k tomu Brexitu mohlo potom dôjsť? No, problém je v tom, že Napríklad americké prezidentské voľby dokonca Clintonová získala viac hlasov ako Trump. A v Brexite opäť bol ten výsledok veľmi tesný. Tie 2% na jednu stranu, na druhú stranu, to nie je taký výrazný rozdiel. Do poslednej chvíle sa skutočne nevedelo, aký bude výsledok toho a nebola tam jednoznačne v prevahe ani jedna, ani druhá strana. Takže nejaké ďaleko siahle závery z toho robiť, že to bolo e, niečo zásadne nového na britských ostrovoch medzi slovutnými anglickými lordmi alebo čo si podobného, nemôžeme z toho robiť. Mm-hmm. Ten výsledok bol tesný a ukazuje sa, že vlastne, pardon, že za veľmi zjednodušne, že to bol humbug, lebo sa nevie, ako ďalej pokračovať. Uvediem taký príklad, ospravedlňujem sa za pritiahnutie, za e, pritiahnuté vlasy v tom príklade, keď sa rozhodlo o samostatnosti, samostatnosti Slovenska aj bez referenda, vedeli sme, čo máme robiť. Postupovalo sa jednoznačne, jasne. Nie všetci s tým boli spokojní a bola prevažná väčšina spoločnosti podporovala to, čo sa začalo robiť. Že to potom skončilo ekonomicky trochu inakšie, to je druhá záležitosť. Ale dneska opäť na tom Brexite zopakujem to, čo som povedal, že vlastne zistilo sa, že z toho nebude žiaden osoch pre nikoho. A do takých vecí žiaľ neoliberálna globalizácia nechce ísť. Čo nebude mať osoch a naopak aj tí, ktorí vehementne voči tomu protestovali, tak zrazu zistili, že no tí bežní ľudia vyjadrili svoj názor, ale my nevieme, čo s tým máme robiť. To je problém toho, že britská konzervatívna strana pod vedením Davida Camerona, či on sám, alebo teda ale ľudia okolo neho boli presvedčení o tom, že v tom zvíťazia, a dokážu viacej tlačiť na Európsku úniu, na jej bankový sektor ako doteraz. Hoci ten tlak je nesmierny. Alebo mm. Akože chceli tlačí. získať ďalšie výhody, skrátka, tým, že pritlačia na úniu a nevyšlo tam, to, hej, že ich by ľudia sklamaní... ľudia, čo boli proti tomu, tak áno, vyjadrili sa, že nechceme, my chceme viacej slobody pre seba, ale nechceme slobodu takú, ako nám tu ponúkajú tieto banky, ktoré, potrebujú, ktoré pre ktoré máme hodnotu len ako ľudia, ktorí berú pôžičky. Viete, takže v, tom, v tomto sa to objavilo a nie je to také jednoznačné a musí sa to skutočne e, teda nechať určitým spôsobom dozrieť a je to memento aj pre ďalšie takéto podobné hnutia, keď chcú niečo urobiť, musia mať pripravené e, kroky, ktoré dokážu tú situáciu v tom danom štáte zlepšiť, lebo ak to bude pokračovať tak ako v Británii, povedie to len k tomu, že klesne záujem o politiku, ktorý tam bol značne teraz e, našponovaný alebo značne zvýšený a tých podmienkách menšieho zájmu o politiku sa potom ľahšie loví rôznym silám, ktoré sa označujú za populistické či radikálne, vyjadrujú relatívne malú časť názorov spoločnosti, ale tým pádom, že menej ľudí ide voliť, tak získajú väčšie zastúpenie na moci. Tak dve ešte dve otázky a potom prejdeme na, na maily poslucháčov k Brexitu, že vravíte o tom, že teda z dôvodov, ktoré ste vysvetlili, že humbuk, že to teda nebolo domyslené, že sami tí, ktorí volali po Brexite, teraz nevedia že vlastne čo s tým, takže si to vykreslili viac menej ako negatívnu vec. Ale ja si pamätám aj na reláciu, kde ste hovorili o, o Brexite, pozitívne, napríklad v tom zmysle, že e, bolo známe, že Spojené štáty americké si práve cez, cez e, Spojené kráľovstvo, teda Veľkú Britániu, presadzujú svoj vplyv na Európsku úniu a bolo vnímané viac menej pozitívne, minimálne teda v kruhoch nášho rádia a jeho poslucháčov to, že jednoducho tým, že, že tá Británia z EU vystúpi, tak e, ten veľký tlak Spojených štátov na Úniu práve cez Veľkú Britániu sa akoby skončí alebo minimálne eh, alebo teda minimálne značne zníži. Nie je aspoň toto dobrá správa v prípade Brexitu? No áno, viete, to má viacero rovín. Prvá je skutočne tá, čo sa objavilo tesne po tých alebo po tom referende. To bola jednoznačne porážka tej konzervatívnej línie Davida Camerona, ktorý, alebo ešte keby sme zašli ďalej a ďalších e, britských premiérov, ktorí boli síce aj lejbristami, ale spolupracovali z USA, ale dneska sa ukazuje, že nič sa nepohlo. A to je tá horšia stránka. Druhá. Teda, že bolo tu niečo, čo sa postavilo voči prevládajúcemu alebo teda pre, presadzovanému názoru, ale tí, ktorí zvíťazili, uh-huh. nemajú dneska priestor na realizáciu e, svojich požiadaviek a ani ich nevedia jasne sformulovať. Aha, teraz rozumiem. To, čiže, čiže vy neodsudzujete Brexit ako taký, vy odsudzujete to, že tí, ktorí e, Brexit spískali, že nevedia ako ďalej. Toto je Áno. ten problém. Uh-huh, rozumiem. Ten Brexit je E, dal by sa povedať počešujúca okolnosť v tom, že skutočne sa masy, aj keď nie nejako veľmi výrazne, ale vyjadrili k tomu, že chcú určitú zmenu, ale zrazu sa zistí, že tá zmena sa nevie vyjadriť, o čo ide. To je asi v takej podobe, že si poviem, že mám starý plášť, zahodím ho a teraz zrazu príde zima a nemám ani starý plášť, ani nový, tak radšej pôjdem hľadať ten starý plášť. Rozumiem. Takže tu sa objavujú takéto problémy hmm. skutočne v tom, že teda je tu e, šírené určité klamstvo medzi ľuďmi a nech sa rozhodnú, ako sa rozhodnú, sa v podstate nič zásadného nezmení. Aj Donald Trump, keď nastúpi v USA, tak bude vo veľmi ťažkej situácii, aby skutočne dokázal presvedčiť tých voličov, ktorí ho zvolili, No, v budúcnosti to treba zopakovať. No, a Donaldovi sa... Že... Tým, bude robiť. K tomuto sa dostaneme, k Donaldovi Trumpovi, to je druhá veľká vec, ktorá sa vlastne udiala v 2016. Len teda ešte pred mailami som chcel jednu vec spomenúť, e, keď ste hovorili aj o Brexite, aj o iných veciach, že vlastne sa ukázalo, že to dopadlo tesne a že tie, tie tábory sú viac menej také vyrovnané tých odporcov a a tých priaznivcov Brexitu, no to je jedna z vecí, ktorú okrem toho, toho nárastu populizmu a, a, a, a radikalizmu v spoločnosti často spomínajú, teraz nie len mainstreamové médiá, často sme to spomínali aj my tu u nás, v reláciách, že to je akoby taká, taká ďalšia charakteristická črta roka, roku 2016, že tu sa udialo viacero volieb v tomto roku či už teda sa pozrieme na, na prezidentské voľby v Rakúsku, na krajinské voľby v Nemecku, komunálne vo Francúzsku, ja neviem, voľby na Slovensku nakoniec, na Brexit a, a podobné rôzne ďalšie voľby že, a referenda, že čo bolo také charakteristické pre rok 2016 je to, že to bolo veľmi vyrovnané. Že vám ostali po každých týchto voľbách, po všetkých týchto referendách dve takmer rovnako veľké skupiny ľudí, ktoré majú ale úplne rozdielný názor na to, ako to má ďalej vyzerať. No a hovorí sa o tom, že práve toto je veľmi nebezpečné, že tá spoločnosť sa nám takto ako spolarizovala a vytvorili sa dva viac menej rovnako veľké bloky, takmer pomaly už v každej krajine, pokiaľ sa bavíme v, v, v intenciách Európy že sa vytvorili takéto veľké nezmieriteľné skupiny ľudí v, v jednej krajine. E, tak a, a to sa dáva akoby za, za vinu, alebo za, za taký akoby charakteristický prvok, charakteristickú črtu roku 2016, že týmto bol napríklad významný ten rok 2016, alebo výrazný, že akoby nikdy predtým sa nedialo to, čo teraz, že že sa vytvorili takéto dve rovnako veľké homogéne, ale, ale navzájom absolútne sa vylúčujúce skupiny ľudí a že z tohto nám teda ale do budúcna nič dobré nekúká, že toto je proste, akože máme týmto, týmto uzavrem tú svoju otázku, že akože týmto máme zarobené na veľmi veľký problém do budúcna, lebo tu máme v, takmer v každej jednej európskej krajine veľké skupiny navzájom rozhádaných ľudí a niekde som už počul proste veci okolo občianských vojen a takýchto záležitostí, tak chcem sa aj vás v tomto smere ešte opýtať, že, že či toto je zase taká charakteristická črta naozaj roku 2016, či to už bolo aj predtým a teraz sa trošku preháňa v tomto smere. A ak nie, ak je to naozaj tak, že práve v tom 2016 som sa toto udialo, tak čo potom z toho ďalej nám môže do budúcna vzniknúť z tejto polarizácie? Na prvý pohľad sa zdá, že názory sa polarizujú, ale opäť to je značne umelý proces. Viete, keď sa postaví otázka tak, že je migrácia len škodlivá, je len prínosná. Uvediem taký príklad. Bez pochyby väčšina ľudí pripúšťa potrebu stretávať sa s predstaviteľmi iných národov, iných kultúr. Nevieme si predstaviť dnešný svet aj pre mnoho ľudí na Slovensku, keby to skončilo s tým, že máme byť doma, nemáme sa zbytočne túlať po iných európskych štátoch, nemáme chodiť k moru alebo niekde inde. Ne? Takže to je jedna stránka. Druhá stránka je v tom, že začína krachovať neoliberálny model multikulturalizmu, ktorý je založený na tom, že tí ľudia sa lákali za peniazmi. To je jedno, či ste turista, či ste migrant, či ste bojovník alebo ako láka sa na peniaze. A to je zásadný problém, že dochádza k narastaniu asymetrie bohatstva. A teda tie síly, ktoré sú schované za tým, im vyhovuje, aký je v spoločnosti nejaký taký skoro patový stav nie je to len polarizácia, ale je to skorej také čosi ako pad. Ešte takú druhú poznámku je možné urobiť. Mnoho ľudí veľmi podporuje systém dvoch veľkých politických strán. Že ten systém je neefektívny, to bolo vidieť tohto roku na voľbách USA, to vidieť aj vo Veľkej Británii, kde ak odhľadneme od škótov a ešte od nejakých menších strán, tak v podstate je to už viac storočí boj konzervatívcov s, lejbristami. Na Slovensku alebo v iných štátoch je o mnoho zložitejšia politika, keď je 6-7 relevantných politických subjektov, ktoré sa musia dohodnúť na riešenie problémov. A teraz tá polarizácia nie je ani tak medzi názormi voličov, ako je medzi názormi tých, ktorí sa dostanú k moci a koho záujmy budú presadzovať. Či to bude bežného človeka v jeho každodennom živote, alebo to bude snaha dosahovať zisky za každú cenu, prinášať inovácie, ktoré veci len komplikujú a Dneska auto nevydrží, je o mnoho dokonalejšie, ako bolo pred polstoročím, ale nevydrží ani polovicu toho času, ako bolo využívané auto pred polstoročím. Takže otázka je v tomto, čo spôsobuje tú polarizáciu, či len názory ľudí, alebo ten spôsob vládnutia, ktorý sa objavuje eh, v týchto štátoch, čo som spomínal, že teda tá západná časť sveta si myslí, že u nás je všetko najdokonalejšie, najlepšie, mm. ale množstvo problémov spôsobujeme my našim konaním v ostatných častiach sveta a potom sa nám to rôznym spôsobom vracia späť. Mm. To je otázka hľadania vlastne príčin tej polarizácie, ale keď už ju tu máme, keď už teda je tu z tých dôvodov zase, ktoré ste vysvetlili, tak je to problém do budúcna veľký? No, bez pochyby je to, je to vážny problém. Skutočne ako dosiahnuť to, minimálne tri veci by sa mali dosiahnuť. Aby sa zvýšil záujem ľudí o veci verejné. Lebo dochádza sa k záveru, že vlastne verejnosť masí nie sú vôbec brané do úvahy ich názory. Druhým problémom je to, aby ľudia nejavili len záujem o určité veci, ale aby boli ochotní sa pritom aj angažovať. Aby boli ochotní určitým spôsobom rešpektovať niečo také, ako je sociálna solidarita, ako je sociálna rovnosť. Teraz myslím vo vnútri spoločnosti. Nechajme migrantov bokom a tretím problémom je to, že skutočne sa musí v nejakom reálnom čase zistiť, že sa niečo v prospech tých, ktorí javia o veci verejné záujem a ktorí sa v nich angažujú, zmenilo. Ale keď toto zúžime na to, že to sú politici, ktorí exhibicionisticky vystupujú v médiách a predvádzajú sa na všetkých predvoľných zhromaždeniach, tieto problémy neriešia, skôr naopak vyvoláva len ďalšiu polarizáciu, lebo časť tých, ktorí sa majú relatívne lepšie, súhlasia s tým, aby sa nič nezmenilo a tí, ktorí sa majú horšie alebo chcú veci zmeniť, sú frustrovaní z toho, že 10 ročia sa nič podstatného nezmení. Hm. Dobre, tak ideme teraz na Zase dáme krátku hudobnú prestávočku a po nej ideme, vážení poslucháči, na, na vaše maily. Takže ak máte otázku, píšte ďalej studiozavinačslobodnyvysielac.sk Ideme sa pustiť po pesničke do prvého kola vašich mailových otázok a potom budeme samozrejme pokračovať ďalej aj v rozoberaní udalosti roka 2016. Řekl Mojžiš jednou lidu svému, přišel čas, dnes noci tiše vytratí se každý z nás. Mává, mává nám všem svobodná zem. Já říkám rovnou, každý je s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí vodou ten podle toho za námi, tak nikdo nesmí zaváhat dát na fámy. Mává, mm, mává nám všem svobodná zem. Pak ten levand všem potomkům ukáže, že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Mm, mává, starý příběh z knížky vám tu vykládá. Ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. druhá pesnička nám zozne, doznela a ideme pomaly na vaše mailové otázky, ako som slúbil, eh, len pre tých zase, ktorí ste možno trošku neskôr prišli. Dnes hosťom relácie František Škvrnda, bavíme sa o roku 2016 a ideme teraz eh, na prvé kolo vašich mailových otázok. Píše Marek, eh, rád by som sa spýtal pána Škvrndu, či možno vnímať ruského prezidenta Vladimíra Putina ako jednoznačnú osobnosť roku 2016. Niekde som zachytil, že myslím časopis Forbes ho takto označil. E, súhlasíte s touto nomináciou aj vy? Áno, nemám problémy s tým. Skutočne pán Putin je jedna z najvýraznejších politických osobností súčasnej éry, človek, ktorý je už vyše 15 rokov na čele jedného z najväčších štátov, aj najsilnejších štátov vo svete a nemá porovnateľného partnera americkí prezidenti od tých čias už je tretí. E, pani Merkelová v západnej, teda v Nemecku, stráca evidentne na e, síle. Francúzsky prezident François Hollande, toho je škoda aj spomínať. To nič, to, to, poďme rovno ďalej. <laughs> Vo Veľkej Británii tiež nevedia, koho majú vybrať. Čínsky vodca je relatívne nový, aj keď je zhruba v tom veku ako Vladimír Putin. Takže z tohto pohľadu je to človek, ktorý čo si dosiahol a má aj predstavu o tom, ako riešiť problém. Nemusíme so všetkým súhlasiť, čo robí, ale jeho politika je relatívne konzistentná a dá sa povedať, že v poslednom čase dosiahla aj viacero úspechov. Nedosiahli všetko, čo chceli, ale z tohto pohľadu je možné ho označiť skutočne za jednu z najvýraznejších osobností v súčasnosti a prejavuje sa, aj to v rôznych, prejavuje sa to aj v takýchto rôznych anketách či mhm. rebríčkoch, ktoré sa zostavujú. Len takú z mojej strany doplňujúcu otázku práve k tomuto. Ja som kde si zachytil, alebo teda sa to písalo, že, že mm, práve e, situácia na Blízkom východe, teda pokiaľ ide o ten konflikt v Sýrii, že akoby práve v roku 2016 sa e, alebo teda rok 2016 je ten, ten, tým zlomovým pre e, ruského prezidenta vôbec Rusko ako také, e, vďaka ktorému sa e, E, táto krajina dostala opäť e, na to, to, to také diplomatické výslnie, alebo teda, že sa opäť vrátila do veľkej politickej hry. Dá sa to možno naozaj tak vnímať, že, že Rusko práve tými úspechmi, ktoré zaznamenalo v roku 2016 v Sýrii, teraz za všetko poviem len v závere roka víťazstvo v, v druhom najväčšom meste, Síckom v Alepe, e, konkrétne teda vo východnom Alepe, ktorého vládali povstalci. Možno to naozaj vnímať tak, že práve cez ten konflikt v Sýrii sa Rusko akoby vrátilo do tej veľkej politickej hry? Áno, ale to je len jeden z prvkov tej, tých ruských úspechov v tomto roku. I možno doplniť to, že v aprílských prezidentských voľbách nikdy ruská otázka ani začia Sovietskeho zväzu nehrala takú významnú ako v terajších voľbách. To je jedno, že prečo to bolo, že či sú Američania iracionálne, alebo to môžu nazvať ešte inakším spôsobom, inakším slovom, opäť to bolo dopadom, alebo teda dokladom toho, že Rusko si mimoriadne vážia sa ho boja, keď sú schopní toľko to všelijakých vecí na jeho adresu myslieť. Ďalším takým momentom je to, čo som spomínal, že na Ukrajine sa situácia určitým spôsobom pokojila, i keď tam je stále veľmi dramatická. Opäť nepodarilo sa urobiť to, čo bol zámer USA, na čo nahúckali E- Európsku úniu, cez Ukrajinu oslabiť, destabilizovať Rusko. Rusku to nepomohla tá ukrajinská kríza, priniesla mu množstvo problémov, ale priniesla množstvo problémov aj štátom Európskej únie, ktoré sa ako chvost ťahnú za americkými nápadmi, ktoré radšej neoznačujú žiadnym prívlastkom. To je ďalší moment a tretí by sme, alebo teda už neviem koľkých poradí, <laughs> možno aj viacej som ich uviedol. <laughs> Nevadí. By bol aj v tom, že ekonomicky Rusko ustálo pomerne silný útok na svoj systém. Dokáže vy, alebo teda prišlo k určitej užšej spolupráci s Čínou, a tak by sme mohli pokračovať ešte jeden moment, na ktorý sa nesmie zabudnúť a o ktorom je v našich hlavnoprúdových médiách ticho. To je to, to že e, Rusko alebo prezident Putin nadviazal bližšie s prezidentom Erdoganom tureckým, ktorý o čo je bližšie k Moskve, o to sa viacej vzdialuje Washingtonu a Bruselu. Mm. Takže tam tých vecí, ktoré by sme mohli nájsť, je viacero, ale tým základným ukazovateľom alebo základným momentom je skutočne to, že e, Rusi, Moskva ukázali Sýrii, že ten problém treba riešiť inakším spôsobom, ako riešili Američania, ich spojenci a dosiahli pritom určité úspechy. Hmm. Poďme na ďalší mail od Andrea z Novej Bane, taký trošku dlhší, prajem príjemný dobrý večer. Mám otázku na pána Škvrndu. Skúste mi prosím vysvetliť súčasnú pozíciu Egypta na čele s prezidentom Sisim v geopolitickom súboji USA a Ruskej federácie pri potlačaní protestov proti zosadeniu bývalého promoslimského prezidenta Mohamada Mursiho, egyptská armáda pod vedením vtedy ešte generála Sisiho tieto protesty dosť brutálne brutálne potlačila. Za jeden deň bolo tuším na námestí Tahrir v Káhire zabitých asi tisíc prívržencov prezidenta Mursiho a západný humanistický svet, to je USA a EU, zostal vtedy záhadne ticho. Následne nasledoval predaj amerických vrtolníkov Egyptu, čo by teda naznačovalo, že o súčasný Egypt má záujem USA. Na druhej strane ma však prekvapil čulý obchodný ruch medzi Egyptom a Ruskou federáciou, ako aj návšteva prezidenta Sisiho, ktorý sa po zvrhnutí Mursiho stal podpísal egyptským prezidentom v Moskve, ktorá zahrňala aj veľmi vrúcne stretnutie s Vladimírom Putinom. A to nehovorím o odkúpení francúzských lodí Mistral, ktoré boli pôvodne určené Rusku Egyptom, e, pričom Rusi ich majú pre Egypt vyzbrojiť vojenskou technikou. Skúste mi teda vysvetliť, aká je teda v súčasnej dobe pozícia Egypta a čo je zámerom prezidenta Sisiho e, byť spojencom USA alebo Ruskej federácie, alebo sa pokúša o zaujatie nejakej nezávislej pozície. Ďakujem za prečítanie mailu a odpoveď želám pánovi Škvrndovi aj mne, teda veľa síl. Ďakujeme veľmi pekne. Takže ako je to s tým Egyptom? No, Egypt by sme mohli označiť v kontexte toho, čo som povedal o tom Turecku, že to je tiež krajina, ktorá mení svoje pozície. Je to dosť veľká krajina s veľkým počtom obyvateľstva, s určitým ekonomickým potenciálom, má aj relatívne strategickú polohu, Takže už po skúsenostiach z minulosti asi nebudú tak príliš jednoznačne ani promoskovský, ani provošingtonský. Ten pro, promoskovský systém Gamal Abdala Násira skončil potom tým, že vlastne zomrel a nastúpil po ňom prezident Sada, ktorý sa obrátil na západ, potom bol zabitý pri teroristickom útoku. No a podstatný problém bol v tom, že Husný Mubarak bol verným spojencom USA a v tej arabskej jari sa mu neposkytla žiadna podpora ani nejaká morálna v niečom tom, že by sa bolo snažilo zastať sa tohto človeka, ktorý zo značnej, do značnej miery robil to, čím vo Washingtone súhlasili, čo schvalovali a možno k tomu aj nútili potom zrazu príde k moci človek, ktorý je moslimského, e, moslimskej orientácie až radikálnej a Američania nevedia, čo s tým majú robiť. Ale už opäť nemajú síl na to, aby nejako verejne si sypali popol na hlavu, urobili sme chybu v tom, ako sme začali tie procesy a čo všetko tam bolo, ako sme to medializovali, že to je aký vý, výkrik demokracie na západný spôsob, všetko sa tam vyrieši, mladí ľudia využili sociálne siete, toto sa vtedy ešte bralo za pozitívny moment sociálnej siete, v prezidentských voľbách USA to už bol negatívny faktor, takže zrazu sa tam našli síly spojené práve s týmto nie generálom, ale maršálom, ktorý ešte svojho času bol e, blízkym spolupracovníkom Husniho Mubaraka a ďalších osobností, ktoré mali túto prozápadnú orientáciu a rozhodol sa uskutočniť vojenský prevrat v krajine. Opäť dvojtvárnosť, falošnosť Američanov je v tom, že sú ticho. Ten vojenský prevrat ani neodsúdia, ani ho nepodporia Takže vlastne toho a si ho vedú k tomu, že sa musí starať sám o seba a vidí, že Američania, ak, ne, ak z toho netrčia nejaké veľké zisky alebo nevidia za tým veľké zisky, tak sa svojich spojencov nebudú zastávať. To je voda na mlyn niektorým ľuďom, tak áno, potrebujeme pomôcť, kde ju môžeme hľadať. Hm. Môžeme hľadať maximálne v Číne alebo v Rusku. A vidím, že to, potom si ďalších... Moro by išlo o to, že teda on sa tiež bude pridávať trochu viac na stranu Ruska, čo vidieť na tom, že boli ochotní podielať sa na podpore aj vojenský prezidenta Asáda v Sýrii, čo je veľmi závažný moment, že využijú niektoré ekonomické záležitosti, ktoré sú ochotní im Rusi dnes, e, s ktorými sú Rusi im ochotní dneska pomôcť, je veľmi zložitá, ako si veľmi ošemetná záležitosť, lebo ten Egypt potrebuje veľkú podporu. Je ekonomicky na tom veľmi zle. Američania už nemajú zrejme síl z rôznych dôvodov sa tejto oblasti angažovať alebo nemajú hmm. angažovať. Ešte je problém, čo by bolo na ďalšie dlhé rozprávanie vzťah Egypta a Izraela, ktorý sa určitým spôsobom môže nastrbiť v týchto podmienkach. Takže suma sumárum to vyzerá tak, že eh, vzťah Egypta k USA sa bude oslabovať a bude sa posilňovať smerom k Moskve, ale neznamená to, že Egypt by v najbližších rokoch sa stal takým spojencom alebo takým štátom blízkym Rusku, ako je dneska Sýria. Hmm. No, vidím, že v ďalšej e, otázke už potom e, smerujeme k Európe, tak ešte predsa nám pred e, ďalším mailom svoju otázku, aby sme ešte chvíľku ostali na tom Blízkom východe. Teraz sme riešili teda skôr otázku Severnej Afriky v prípade Egypta, ale mňa by ešte zaujímalo v tomto smere Turecko. To je tiež taká veľmi zaujímavá záležitosť záležitosť, ktorá sa udiala v roku 2016. Ono to bolo viac menej s tým Tureckom akoby také jasné e, do momentu, kedy sa vlastne 15. júla udial v tejto krajine e, politický prevrat, istá časť armády teda sa pokúsila o politický prevrat, ako dnes už vieme, teda nevyšlo to. Ale Turecko, aspoň mám taký pocit, možno vy ma opravíte, bolo dovtedy viac menej takým akože nie úplne bezproblémovým, ale viac menej verným členom NATO, však tesne predtým zostrelilo ruskú stíhačku a teda bol z toho aj nejaký ten, ten akoby do, diplomatický konflikt a tak ďalej, ale nemalo problém. No len potom 15. júla sa nám udiala jedna záležitosť v Turecku a od tohto momentu mám taký pocit, ale ak je to milné, tak ma opravte, je to Turecko také nejaké na váškach, skôr máme pocit, že začína poškulovať po Rusku. Uh, tak dve otázky, že dnes s odstupom času už vieme, kto vlastne za tým, za tým prevratom stál. Hovorilo sa samozrejme o Spojených štátoch, e, že by teda mohli oni mať záujem na tomto. E, samotný e, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, ten obvinuje z tohto puču Abdullaha Gülena, človeka, ktorý žije v exile v Spojených štátoch amerických, že to on mal zosnovať. Takže tá prvá otázka je, že, že už vieme dnes viac o tom, že kto vlastne za týmto stojí. A druhá vec, e, to samotné Turecko e, a to všetko vlastne, čo sa v tom 2016 udialo, nasmerovalo ho to do, výzra, do výraznej miery do naručia Ruska naozaj, alebo je to len taká taká nejaká záležitosť, ktorá sa teraz tak javí, ale, ale, ale vôbec to neznamená, že teraz je, že Turecko bude s Ruskom za dobré. Tak ako to vy vidíte, tieto dve veci? No, odpoviem najprv na tú druhú otázku. Opäť ako v prípade Egypta je to trochu síce výraznejšie, ale nemôžeme si predstaviť to, že Turecko sa stane v najbližšom čase eh, blízkym spojencom Moskvy budú sa zlepšovať vzťahy. Turecko bude využívať množstvo vecí výhodných, ktoré mu umožňa rozvoj hospodárskych vzťahov s Ruskom a o čo bude týchto vzťahov viacej, tak o to ich bude menej na tú stranu západnú, možno aj do Európskej únie. Takže je tu vidieť určitý taký trend smerom k tomu, že Turecko chce, keď to nazveme nejako tak E, obrazne diverzifikovať svoje vzťahy, nechce byť natoľko závislé na západe USA a Európskej únie, ako bolo doteraz. Ale neznamená to, že sa z neho stane blízky spojenec Moskvy. Možno po nejakom čase, za niekoľko rokov, sa skutočne Turci pridajú do niektorých tých eh, hospodárskych zoskupení alebo teda integračných zoskupení, ktoré sú dneska e, tom akčnom ráde alebo v zóne vplyvu Moskvy. To nie je vylúčené, ale pôjde o dlhší proces. Ale evidentne USA pozíciu v Turecku a Európska únia trácajú tú, ktorú mali. Opäť to je tým, že mnoho sa im slubovalo a zrejme o mnoho menej, ako oni predpokladali, sa im splnilo. Na druhej strane však treba vidieť, pardon, aby to nevyznelo nejako zle. ono Turci aj Arabi majú svoj pohľad na svet a nemôžeme ich konanie hodnotiť podľa našich kritérií. On uvažuje trochu inakšie a snaha všetko hodnotiť vo vzťahu či k Turecku, či k Iránu, alebo k arabským štátom mnohým podľa našich kritérií nie je vždycky dobrá záležitosť. Treba tam vidieť množstvo iných vecí. Tak to je k tej druhej a k tej prvej. No, Dodnes nebolo jednoznačne povedané, kto za tým vojenským, za tým pokusom vojenský prevrat stál. Ale ak je na to také, ako o sebe tvrdí, tak nie je možné, že by nevedel o tom, že v tureckej tureckom vojsku, v tureckých ozbrojených silách sa chystá nejaká takáto veľká akcia. To neboli traja plukovníci, ktorí v kasíne sa dohodli na nejakej akcii a vybehli ju robiť do mestečka nejakého. To bola široko pripravovaná akcia. Že na to o tom muselo vedieť, mať nejaké informácie, že niečo sa chystá, a že nič Erdoganovi nepovedalo, tak to je opäť voda na mlyn eh, tomu Erdoganovmu približovaniu sa k Moskve. Je viacero takých náznakov, ktoré ukazovali, že vlastne Rusi pomerne nezišne aj napriek tej situácii, ktorá bola po zostrelení ruského vojenského lietadla v sírskom konflikte s Turkami, sa zachovali veľmi otvorene k Turecku. Čo sa na medzinárodnej politike cení. Takže aj tento prehľad nevieme jednoznačne povedať dneska. Zrejme ani sa v najbližších rokoch nezistí, kto za tým bol, ale na to to o tom vedel. Musel o tom vedieť, že štát a tým, že sa postavil takým spôsobom, No, e, trošku vás, trošku vás, e, teraz vás preruším trochu, pán Škvrnda, lebo nám nejak vypadávate e, telefonicky, tak ja vás teraz zložím a zavolám vám za chvíľočku opäť, dobre? Takže ideme skúsiť pokus číslo 1, či, či to bude lepšie alebo, alebo, <coughs> prepáčte, alebo sa to nenapraví. No, mali by sme sa počuť, uvidíme, ako to je. Pán Škorda na linke? Áno, no. Dobre. Čiže, počujem. No, čiže hovorili ste Nie, o tom, ja že... Ja po dneska horšie počujem, ako mám horší príjem ako v iných reláciách. Neviem, čím to je. Ale my vás počujeme už teraz dobre, teraz je to už celkom fajn. Čiže hovoríte o tom, že na to o tom proste vedelo, hej? že to, to nebola vec, ktorá Eh, jednoducho bola mimo, mimo tohto Takáto vojenského zoskupenia. nedá, nedá utajiť bez toho, aby o tom nevedeli spravodajské služby. Uh-huh. A tých je na území Turecka neúrekom zo štátov NATO. Z rôznych dôvodov. Majú tam aj leteckú základňu s jadrovými zbraniami. Je tam množstvo ľudí, ktorí sledujú ruský priestor, ktorí sledujú Blízky východ a podobne, takže dokonca aj na Balkán tam majú určité e, také, by som povedal, miesta, kde sa, na ktoré sa orientujú, alebo nejaký taký priestor záujmu. Takže nebolo možné netušiť, že sa niečo chystá. Mm. Ten, jeden z možných výkladov je ten, že E, bez pochyby to ten, alebo štáty na to, alebo tureckí dôstojníci napojení na NATO, nekonali na základe inštrukcií z NATO a NATO s tým nič spoločného nemalo, ale čakalo, ako sa vyvinie situácia. Ak by sa bol ten prevrat podaril, podobne ako sa podaril v Egypte, tak by boli zachovali ticho, nič sa nedeje a bude to tak, lebo však e, e, bude štát fungovať v týchto podmienkach, lebo západná liberálna demokracia pokritecky nemôže dneska podporiť vojenský prevrat, ktorý je proti demokratickým princípom. Hm. No ale keď sa zistilo, že to ide nejakým zlým smerom a nepodarí sa to, tak až niekoľko hodín neskôr sa Američania ozvali a vydali nejaké také vyjadrenia, že teda je to proti zásadám demokracie, a treba zachovať ústavný poriadok, nie je možné porušovať e, liberálnu demokraciu a podobné vyjadrenia tam zazneli, ale bolo to niekoľko hodín potom, keď situácia bola nejasná. Prezident Erdogan bol dve či tri hodinky úplne mimo úplne mimo diania a teraz to je tá záhada, že tomu vlastne pri tom pomohol. Či to bola čiste vnútorná turecká záležitosť, e, spojená s tým, že teda rady dôstojníkov sú verní, e, verné Erdoganovi, alebo tam boli aj nejaké informácie zvonka, ktoré mu pomohli v tom kritickom okamihu e, prežiť a teda získať potom iniciatívu riešenia hmm. problémov. No. Ešte jedna taká maličkosť, ten, kto ten prevrat organizoval, bol zrejme značný diletant, lebo nie je možné urobiť v mestách na Stredomorí, na Blízkom východe prevrat večer o 11. keď tam pulzuje ešte e, veľmi rušný nočný život ľudia sú v uliciach, takže keď sa tam objavia tanky, to vždycky vyvolá veľmi, veľmi takú reakciu nepríjemnú obyvateľstva. Takže toto môže naznačovať aj jeden taký konšpiračný moment, že si to e, pripravil alebo nahral na to Erdogan sám, ale vzhľadom na charakter tureckého dôstojníckého zboru, ktorý je školený tie najvyššie funkcie v štátoch NATO, je táto teória veľmi pritiahnutá za vlasy. Mm, tak treba povedať, že boli aj teórie, že teda išlo nejaké upozornenie e, tesne pred spustením e, tejto akcie zo strany Ruska. Zatiaľ teda ale nevieme, ako to naozaj bolo, tak sa radšej teda posuňme ďalej e, mailom od poslucháča Joža ktorý e, teraz nás úplne kde si inde zavedie, konkrétne do Európy. E, ako bude vyzerať politika Európskej únie, keď sa naštrbí tandem Nemecko-Francúzsko skrz to, že voľby by vyhrala Lepenová, ako by vyzerala politika Európskej únie vonok? Ďakujem za okomentovanie otázky. No, e, ja k tomu ešte skôr, ako budete odpovedať, len dodám, že nás teraz vlastne v tom 2017 čakajú viaceré významné voľby. Jedným z nich sú samozrejme, alebo jednou z nich sú samozrejme aj prezidentské voľby vo Francúzsku, kde spolu s, s Filonom je e, kandidátkou aj Lepenová. O Lepenovej treba povedať, že to je, to je ženská, ktorá hovorí okrem iného o tom, že jednoducho, ak by vyhrala prezidentské voľby, tak uh, bude určite tlačiť na vystúpenie Francúzska z Európskej únie. No a, no a teda posluchač sa pýta, že ako bude vyzerať politika Európskej únie, ak by teda sa naštrbil tento tandem Nemecko-Francúzsko, keby teda Lepenová vyhrala. To je jedna otázka. a Ja potom doplňam ešte k tomu tú moju, že ak by teda Lepenová vyhrala a podarilo by sa jej presadiť vystúpenie z Európskej únie. Čo by to znamenalo vlastne pre Európu, pre Slovensko? No, to sa dostaneme do takej roviny špekulácií, lebo zatiaľ to nevyzerá tak, že by pani Lepenová mohla vyhrať voľby. Možno v prvom kole získa veľa hlasov, najviac, ale v druhom kole sa dá predpokladať, že sa spoja proti nej všetky síly, čo už vo francúzských voľbách raz bolo. Takže z tohto pohľadu je dosť málo pravdepodobné, že vyhraje. Ale samozrejme, musíme počítať s tým, že všetko sa môže v dnešnom svete udiať a ak by došlo k takejto situácii, tak treba vidieť, že ona chce vystúpiť aj z Európskej únie, aj z NATO. A teraz problém bude v tom, že keď vystúpi len z Európskej únie a nie z NATO, tak vlastne to je posilnenie de facto amerického vplyvu v Európe. Ak vystúpi aj z NATO, aj z Európskej únie, tak nastane skutočne situácia e, oproti ktorej je to, čo bolo pri Brexite detskou škôlkou, či materskou škôlkou. No a teraz, ako sa bude na to reagovať, tak to nikto nevie presne povedať. Ďalším momentom je to, že Francúzsko je síce prezidentskou republikou, ale parlament má dosť veľké právomoci a množstvo vecí môže zbrzdiť môže ich zaviesť do slepej uličky. Podobne ako je to aj vo Veľkej Británii s Brexitom. Takže otázka je, čo by, čomu by to viedlo vo Francúzsku v ekonomickej oblasti, či skutočne by to vystúpenie alebo to vystúpenie z Európskej únie mohlo viesť k rýchlemu pretrhaniu ekonomických väzieb čo je jadro Európskej únie. Takže toto je veľká, veľká neznáma a dá sa predpokladať, že bolo by to víťazstvo skorej také by som povedal psychologické, kultúrno-psychologické, ale v ekonomickej oblasti by to prinieslo problémy aj pre Európsku úniu, aj pre samotné Francúzsko. A ten problém vystúpenia z NATO, to by zásadným spôsobom potom zmenilo situáciu v Európe, e, tým, teda bezpečnostnú situáciu v Európe a to by sme opäť išli do špekulácií, že v čom by to bolo, ale Francúzsko má aj pomerne silný jadrový potenciál, s ktorým sa počíta v určitých operáciách NATO a tak ďalej, čo by bolo veľmi výhodné toto vystúpenie Francúzska z NATO pre ruskú pozíciu v Európe. A potom, ja som to už viackrát spomínal, je viacero teoretikov, aj politikov, ktorí sa boja toho, že by sa v Európe raz vytvoril taký trojuholník Moskva, Berlín, Paríž. A teda snaha týchto síl je dosiahnuť aj to, aby Francúzsko e, odišlo nielen od Moskvy, ale aby odišlo aj od Berlína a aké to môže mať následky pre ten systém, ktorý v Európe funguje ekonomicky de facto už 60 rokov, niekedy začiatkom 50 rokov začala tá integrácia, to si nevieme predstaviť. A E, vyjadrenia politikov a médií sú jedna vec, ale sila peňazí hospodárskeho faktora ekonomických činiteľov je druhá záležitosť. Mm. A takto by som na to odpovedal veľmi všeobecne. Uh, len taký doplnok k tomu a potom si dáme pesničku a pôjdeme na mail od Láca. Uh, v prípade tých prezidentských volieb to je samozrejme otázka ako do budúcna, to ešte nevieme, ako to dopadne ale už teraz niektorí, proste tí, ktorí, ktorým prischol ten privlastok slniečkári, uh, hovoria o tom, že no, že ak by teda vyhrala tá Lepenová a vystúpila z Európskej únie a možno aj z NATO, ale minimálne teda z tej Európskej únie, tak to bude znamenať koniec EÚ a to by znamenalo vlastne veľké víťazstvo pre Putina, teda pre ruského prezidenta, lebo ten si nič viac neželá ako vlastne rozpad Európskej únie aby teda potom mohol dostať niektoré krajiny, minimálne teda nás, tieto východoevropské krajiny, do svojej sféry vplyvu. Takto sa to prezentuje, tohto sa oni obávajú, toto je asi reálna obava z ich strany, tak je to reálna obava? Ja si nemyslím, že to je reálna obava. To je opäť to, čo sme hovorili, v podstate strašenie ľudí tým, že sa niečo stane a prestane fungovať ten systém, ktorý nefunguje a ktorý potrebuje len určitá časť eh, osobná, alebo teda určitá časť kruhov politických, ekonomických v Európe. To, čo sa robí v posledných rokoch v Európe, prináša množstvo problémov, a opäť teda ruská ekonomika pri všetkej úcte k nej nemá dneska tie možnosti sovietskej ekonomiky, ktorá tým štátom socialistickým po druhej svetovej vojne značne pomohla a tým si tu vytvorila určité pozície, ktoré sa dneska stratili a len tak nejakým spôsobom sa pridať nejakému inému štátu bez ďalších výhod ekonomických už to nebude fungovať tak, ako to bolo v minulosti. Takže sú to veľmi nereálne predstavy, majúce za cieľ len eh, strašiť ľudí a skutočne podľa mňa väčším problémom sa v Európe stane, ak by Francúzsko vystúpilo z NATO, ako keď vystúpi z Európskej únie. Lebo na Brexite vidíme, že tam tie mechanizmy sú veľmi zložité a každý, kto chce urobiť nejaký rázný krok. Nie dvakrát, ale šestkrát budeme rád. Mm-hmm. Uh, dobre, hudobná prestávočka. A keď už uh, tu dnes bolo tak často spo- skloňované to Rusko, jednak e, v polohe tej, že uh, Eh, Vladimír Putin, možno ho označiť teda za osobnosť roka 2016, ako ste hovorili, pán Škvrnda, že naozaj má na konte niekoľko úspechov, ale nie len to, kvôli, aj kvôli také trošku úsmevnej veci smerom k tým, ktorých som označil pod tým pojmom slnečkári. Ja viem, že je to taký zovšeobecňujúci výraz, asi aj nie je celkom pekný, ale keď máte na jednej strane tých tzv. konšpirátorov, tak potom samozrejme to zrodí svoj protipol v podobe slniečkárov, tak vám v tejto chvíli posielam túto pesničku následovnú. Vyjdu nočiu v pole s Ночкой темной тихо пойдем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конем с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Posunuli sme sa, vážení poslucháči, do záverečnej, no už aj necelej polhodinky našej dnešnej relácie v prvej línii, prvej v tomto roku 2017, e, ktorú vysielam s hosťom, ktorým je dnes vysokoškolský pedagóg z Fakulty medzinárodných e, vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, analytika, publicista František Škvrnda. Bavíme sa o udalostiach roku 2016. No a avizoval som, že po pesničke prejdeme k ďalším mailom, konkrétne od e, Laca. Ten má hneď tri otázky na vás, takže pôjdeme otázku po otázke. Prvá, čo ovplyvnilo uh, podstate skutočnosť, že konflikt na Ukrajine sa upokojil, ako ste sa vyjadrili, pán Škvrnda? Ukrajinského konfliktu skutočne spočíva v tom, že bol údel vyvolaný zo strany No, zase sa nepočujeme, takže vám zase bude musieť zavolať ešte raz. Už neviem, čo toto teraz zase znamená. Nejak nám to teraz blbne v závere relácie, ale to nevadí. No, hádam sa to teraz napraví. No, už by sme sa mali počuť. Počujeme sa? Áno, ja počujem. Dobre, aj my vás zatiaľ. Takže čo ovplyvnilo skutočnosť, že teda ten konflikt na Ukrajine sa upokojil? Ako ste teda tvrdili? Toto je otázka prvá od, od poslucháča Láca. Problém spočíva v tom, že bol vyvolaný alebo podporovaný e, zo západu USA a pridali sa k tomu niektoré štáty Európskej únie. Veľmi negatívna je úloha Polska v tomto smere, ktoré na jednej strane zastáva rusofobné názory, na druhej strane má problém s ukrajinskými nacionalistami. Takže Situácia sa tam skomplikovala tak, že nová ukrajinská moc, ktorá bola nastolená po voľbách v 2014, v Lani sa vymenil aj ministerský predseda, nie je schopná dosiahnuť na Ukrajine e, základné veci, ktoré sa od nej zo západu požadujú. Západ začína byť z Ukrajiny nervózny, netrpezlivý, nie je ochotný tam ďalej pokračovať v niektorých projektoch. Iná vec je pozícia končiaceho amerického prezidenta, ktorý nie je ochotný pripustiť, že sa tam e, vybralo nesprávnu cestou, že neboli vybraní ľudia, ani sa nedajú vybrať ľudia, ktorí by na 100% plnili americké záujmy. Takže je to v tom, že tá nová moc nedokázala nič vyriešiť a vlastne stráca podporu zvonka, aj materiálnu, aj finančnú, alebo teda nedostáva jej toľko, koľko by chcela, koľko si zaumienila a tým pádom tam nastáva patová situácia. Vyriešili by to všetko nové voľby, ale tie nové voľby Západ nechce vzhľadom na to, že nevie, kto by sa dostal k moci, ale neboli by to už také sily, ktoré boli ochotné natoľko ísť mm. slepo za západom. Druhá vec je, že nastal náraz nacionalizmu a tento náraz nacionalizmu, radikalizmu a teda najmä extrémizmu sa opäť prejavuje v tom, že časť kruhov v Európskej únii nie je ochotná takéto akcie podporovať. A Rusku v podstate nezostáva nič iné, len zachovať pokoj. E, napríklad zamlčuje sa to, že do Ruska zamierila obrovská vlna utečencov z Ukrajiny, nie len z tých, kraj, tých oblastí, kde sa bojuje, ale aj z iných ruskojazyčných oblastí Ukrajiny. O tom je pri tých problémoch s migračnou vlnou ticho a ja nepoznám, alebo teda neviem na ticho, nájsť tie presné údaje, ale bez pochyby po ukrajinskej kríze odišlo do Ruska asi viac migrantov, než prišlo do Európskej únie, do štátov Blízkeho východu. Hm. Ja som teraz kde si čítal práve o tom, že Ukrajinci eh, práve po tých udalostiach z Majdanu asi trikrát trojnásobne teda schudobneli, takže akoby už strácajú dôveru k nejakým elitám. Dá sa teda očakávať, že, že už to, to e, taká tá, tá možno až miestami bezbrehá bezbrehý obdiv smerom k západu sa v prípade Ukrajincov končí? Tak opäť je otázne, či ten obdiv bol taký bezbrehý, lebo to, čo sa prezentovalo na tom Majdane, alebo čo bol ten Euromajdan, to bola len časť Ukrajiny. Tá Ukrajina tiež je značne rozdeleným štátom, dokonca nie len by som povedal polarizovaným do dvoch pólov, ale je roztrieštený na niekoľko častí. Je tam západná časť, je tam e, tá východná časť Ukrajiny, je nejaký pred Ukrajiny, sú tam nejaké tendencie, ktoré by možno išli čiastočne k Maďarsku, veľmi malá časť k Rumunsku a tak ďalej. Takže tam, keď sa pustia do pohybu tieto procesy, nastane veľmi zložitá situácia, ale je možné povedať, že už nejaká veľká utečenecká vlna z Ukrajiny sa v súčasnej situácii nedá očakávať a preto aj tá vízová politika voči Ukrajine má takú podobu, akú má, že teda sa stále oddialuje, oddialuje, ale zrejme skôr či neskôr tomu dôjde a čaká sa na to, aby bolo čo najmenšie množstvo ľudí, ktorí budú ochotní z tej Ukrajiny utekať vo húfnom počte. Takže to je ďalší taký mm. skrytý moment ukrajinskej krízy. A Rusko nepotrebuje nič nejakým zásadným spôsobom upravovať. Samozrejme je jasné, že je tam nejaká podpora ruskojazyčného obyvateľstva, môže byť aj materiálna aj v iných podobách, ale faktorom, tým rozhodujúcim faktorom situácie na Ukrajine, to, že sa tam situácia relatívne upokojila, že súčasná moc už nie je schopná nič zásadne zmeniť No, uh, otázka číslo 2 od toho istého poslucháča. Obama vypovedal so Spojenými štátmi americkými hromadu ruských diplomatov. Uh, myslíte si, že Putin nezareagoval podobne preto, lebo predpokladá, že Trump urobí podstatnú korekciu v, o, v Obamovom postupe? Dá sa s tým súhlasiť, áno. Z, zo strany Obamu to bol vyslovený, s ktorým si len urobil činnosti a Putin nemá dôvod, lebo tá akcia 35 amerických diplomatov vypovedať by bola skutočne podľa princípu oko za oko, zub za zub. Mm-hmm. A to v tomto prípade nemá pre ruskú diplomáciu žiaden veľký význam a Trump to už určitým spôsobom ocenil ako také gesto Putina ako štátnika, ako politika, ktorý nevidí len za svoje za hranicu alebo za teda čas svojho volebného obdobia, ale uvažuje v širších dimenziách. Otázka číslo 3. Brexit podľa istého politológa spôsobila vo Veľkej Británii nárast, spôsobil vo Veľkej Británii nárast nenávistí k cudzincom všeobecne. Tvrdil to na základe linčovaní 15-ročných e, tínedžerov v Londýne, dvoch Poliakov, ktorí e, tam pracovali, jeden Poliak bol smrteľne zranený. Čo si o tomto tvrdení zmieneného politológa myslíte vy? No, bez pochyby narastli určité útoky proti cudzincom, ale nie je to možné vyhodnotiť tak, že by bezprostrednou príčinou toho bol Brexit. Problémy cudzincov v britskej spoločnosti sú relatívne dlhodobé a v posledných rokoch sa trochu zhoršili vzhľadom na to, že je tam veľké množstvo ľudí, ktorí prišli z nových členských štátov Európskej únie, zo strednej a východnej Európy, ale hlavný problém je tam tej migrácie, ktorá má koloniálnu minulosť. Či teda sú to tí potomkovia ľudí, ktorí prišli z kolóny, alebo sú to tí ľudia, ktorí z bývalých kolónií stále do Británie prichádzajú. K zásadnej zmene by došlo vtedy, keby Veľká Británia nejakým spôsobom zásadne zmenila svoju legislatívu vo vzťahu k cudzincom. A zatiaľ sa nič také neurobilo ani vo vzťahu k občanom, teda e, občanom iných štátov Európskej alebo štátov Európskej únie, ani e, k občanom britského spoločenstva národov. Takže to sú určité veci, ktoré sa stali, mohli byť bezprostrednou reakciou na napätie, ktoré sa v spoločnosti objavilo, ale nebude to mať bez tých legislatívnych krokov ďalšie následky. ešte jedna otázka konkrétne týkajúca sa sociálnych sietí ako ventilátora zlosti jednotlivcov. Pýta sa poslucháč, či by ste bol za to, aby takéto vyjadrenia v rámci spracovania tej ktorej domény z diskusie nepripúšťali na zmienené stránky. Inými slovami sa poslucháč vlastne pýta, či ste za to, aby Eh, boli nejakým spôsobom blokované tie médiá, ktoré teda nejakým spôsobom eh, šíria nenávisť, alebo portály, ktoré šíria nenávisť. Ja to len akoby rozšírim o takú tú záležitosť, že keď som posledne pozeral uh, novoročný prejav prezidenta Andreja Kisku, tak ten veľmi často to na to apeloval a na to tlačil, že dnes tu máme proste internet a tam sa šíri nenávisť, tam sa šíri všetko to zlo a že treba proste s tým niečo robiť, treba zasiahnuť. To bolo takéto aktuálne vyjadrenie, samozrejme pred ním už dávno iní to hovorili, že dnes je tým neuralgickým bodom práve ten internet, práve tie sociálne siete a že treba s tým niečo robiť. To je to, čo som už hovoril v úvode, že niektorí ľudia tvrdia, že, že, že mm, ja neviem, že americké voľby vyhral Facebook, lebo sa tam šírili klamlivé informácie a tak ďalej a tak ďalej. A mnohí politickí lídry dnes hovoria o tom, že, že toto bude treba do budúcna riešiť nejakým spôsobom, zatiaľ nikto konkrétne nehovorí, ako už sa, už sa naznačuje niečo, aj nejaké mazanie nevhodných príspevkov a hádam aj, aj rušenie niečoho, ale zatiaľ je to všetko len tak ako v takých, takej polohe dohadov. No ale ale je evidentné, že, že, že je tu tlak na akoby pritlačenie práve v, e, na prostredie internetu, lebo tam sa dnes má všetko toto diať, to, to, to čo niektorí, niektoré skupiny proste vnímajú ako veľmi negatívne. Tak e, ako to vidíte vy, možno taká prognoza do 2017. Bude tu veľký boj o ten internetový priestor? Áno, ten boj o internetový priestor bude pokračovať a je možné vidieť také tri momenty. Prvým je napríklad to, že keď si zoberieme, ako sa berie pôsobenie sociálnych sietí, ako sa, ako sa bralo v arabskej e, jari, ako sa bralo na Ukrajine počas Majdanu, ako sa berie v rôznych farebných revolúciách, tak to bol vrchol dokonalosti, keď zrazu sa situácia zmenila a tí, ktorí tieto siete <laughs> pripravovali, rozšírili, zrazu proti ním protestujú toto treba vidieť, že skutočne, keď to nejde do kariet určitým silám, tak zrazu to je zlé a neporiadok a najväčšia hlúposť na svete a podobne. Ale oni sami tento mechanizmus pustili a využili ho viackrát, len sa to určitým spôsobom obracia proti ním. Druhá vec je v tom, že v čom je skutočne príčina toho, že v spoločnosti je dneska toľko nenávisti toľko zlosti. To stačí, keď je jeden človek a dokáže to prostredie určitým spôsobom zanešváriť rôznymi vyjadreniami, reaguje sa na to a potom tá diskuzia môže byť aj rôznym spôsobom už veľmi vyhrotená. Ale opäť sa treba opýtať, čom je príčina toho? Nie je v tom, že v súčasnej spoločnosti narastá asymetria medzi bohatstvom, medzi bohatými chudobnými, medzi tými, čo sú mocní a tí, čo sú bezmocní, keď sa zistie, že množstvo ľudí skutočne nie je schopných, aj keď relatívne solídne pracuje, snaží sa vyžiť dôstojne v tejto spoločnosti. Na toto sa treba opýtať tých, čo ste ich označili za slniečkárov, lebo tí sú skutočne tak, ako výjdu na slniečko, tešia sa tomu, že E, svieti na nich pekne slniečko, že je pekné počasie a ostatné ich už nemusí zaujímať, lebo je nich postarané, ale ten, ktorý má existenčné starosti, tak tomu slniečko veľmi nepomôže, zlepší mu náladu, ale jeho problémy nevyrieši. Takže to je druhá tá stránka a tretia je, kto by bol ten, ktorý by začal určovať, čo sa môže a čo sa nemôže to je zásadné obmedzenie toho, čo sa tu niekoľko desiatok rokov tlk všetkým dohlal. Náš západný, liberálno-demokratický, globalistický systém najdokonalejší. Prispôsobte sa mu, robte to, čo máte robiť a budete šťastní, spokojní, úspešní. Ale teraz tí, čo nie sú spokojní s týmto, odkiaľ pokiaľ môžu vyjadrovať svoje názory a ja nesúhlasím s tými nenávistnými výrokmi, nesúhlasím s agresívnymi výrokmi, ale skutočne pozná mnoho ľudí, ktorí strácajú nervy z boja so súčasným systémom, či u nás, alebo aj niekde vonku, inde a nevedia sa dovolať pravodlivosti a je to skorej výkrik zo zúfalstva neskutočne prejavená, e, prejavený názor, ktorý by súvisel s povahou toho človeka. Je to viacej v systéme táto nenávisť, krobianstvo, arogancia a ďalšie veci, než v tých jednotlivcoch, ktorí tomu podlánu. No a už asi posledná otázka, lebo toho viacej nestihneme. Tá sa týka opäť Európskej únie. Píše niekto, ne, ne, nepodpísal sa, nevadí, e, že e, zase taká skôr, e, ani nie je nejaká bilančná, ale taká, že máte urobiť nejakú takú predpoveď, že akým spôsobom sa podľa vás bude ďalej vyvíjať Európska únia. Ja možno k tomu iba doplním takú doplňujúcu otázku, že e, doteraz to bolo o tom, že Európska únia sa mala viacej centralizovať, tlačilo sa na nejakú hĺbšiu integráciu, pod takým jednoduchým sa pojmom tomu hovorilo, že viac Európy potrebujeme, že my potrebujeme stále viac Európy, viac Európy, viac Európy, musíme byť viac európsky, teda hlbšia integrácia, väčšia centralizácia a teda, že nie, nie, že tlak na tie národné veci, ale práve naopak tie národné treba poslať akoby tak preč, to už je nejaký anachronizmus a treba sa už začať pomaličky cítiť ako Európa, nie ako Slovák, ale ako Európa, lebo my sme len súčasťou veľkého európskeho nejakého proste e, takého zoskupenia. No a teraz otázka je, že e, po tom všetkom, čo Európsku úniu postihlo ohľadom migrantov a, a teraz tých všetkých teroristických záležitostí a rôznych nezhôd a, a volieb a všetkého toho, čo nás ešte teraz čaká, je do istej miery e, možné, že ten tlak na tú, na tú centralizáciu, integráciu hlbšiu, viac Európy teraz poľaví? Alebo naopak očakávate, že zosilnie? Treba vidieť jeden moment, že Európa, ja som to uvádzal v súvislosti s Brexitom aj v súvislosti s možným vývojom, ak by náhodou vyhrala pani Lepenová vo Francúzsku, je ekonomicky tak zošnurovaná, že je pomerne ťažko proti tomu niečo podniknúť. A to je aj najväčšie nešťastie Európy. Že je vlastne e, zošnurovaná týmito rôznymi ekonomickými záležitosťami. Ja si nemyslím, že je možné Európu vnímať tak, že Nór sa bude správať rovnako ako, teda pardon, Norsko nie v Európskej únii, ale Švéd alebo Fín sa bude správať rovnako ako Talian a Grék alebo Španiel bude takým, akým je Poliak. Ne? Takže toto nie je možné vidieť. Problém je v tom, že treba zabezpečiť v Európe skutočne zlepšenie hospodárskej situácie. Na to boli nalákané tieto štáty strednej a východnej Európy, bývalé socialistické. Vo veľkej väčšine štátov nie je spokojnosť s Európskou úniou práve z tohto ekonomického hľadiska. Druhá vec je, že na to ekonomické hľadisko nadvezuje politické, kto vlastne dneska ako rozhoduje eh, v Európskej únii o riešení problémov. Najväčším nešťastím sa stalo to, že v polovičke 90. rokov v Európskej únii prestal fungovať starý európsky sociálny model a začal sa presadzovať neoliberálny globalistický na americký spôsob preto ja, keď hovorím o Brexite, tak občas to uvádzam aj ako úspech, že Veľká Británia s týmito americkými zvykmi a tlakmi z Európskej únie odíde. Ale nechystá sa k tomu zatiaľ. Takže to je druhá vec. A tretia je skutočne to, že je dobré, že po Európe môžeme určitým spôsobom cestovať voľne, že je tu možnosť pohybu, osôb, je tu možnosť nájsť si pracovné pozície aj v iných štátoch, ale na druhej strane je problém v tom, čo všetko Európska únia žiada od členských štátov, aby im vyšla v ústretí ohľadne vlastníctva, nehnuteľnosti, pôdy e, a iného prírodného bohatstva. Takže toto sa musí zmeniť. Ak sa nepodarí toto zmeniť, a dosiahnuť to, aby to bol skutočne európsky kontinentálny model, ktorý vychádza z toho, že Nemecko, Francúzsko, čiastočne aj severské štáty e, Európskej únie sa stali bohatými vďaka tomu, že tam bol vytvorený systém pomerne veľkej solidarity. A ten sa dneska odmieta priznať a skorej sa rieši, to je to nešťastie pohľadu neoliberálneho na migračnú krízu, že sa snaží výsť ústretí migrantom, ktorých skutočne treba chápať, ale nemôže to byť tak, že Európska únia bude problémy migrantov riešiť na úkor svojich občanov v tých štátoch, ktoré nemajú takú úroveň ako západná Európa alebo staré členské štáty Európskej únie a potom o tom, že aké je zlé uvažovanie euró, európskych úradníkov, alebo teda špičiek európskych úradníkov, svedčí aj to, že ten systém rozdeľovania utečencov podľa kvót sa nedá realizovať. Lebo si nevy, nedá sa predstaviť, ako by to bolo, aby 10 tisíce utečencov z jedného štátu eh, otransportovali do iných štátov na presne určené miesta. To hmm. je horšie ako vojenská operácia. To bolo skutočne umelo e, vytvorené na to, aby sa e, objavili určité nedorozumenia, alebo teda aby došlo k nejakému napätiu medzi niektorými štátmi v tejto otázke. Takže tam treba vidieť to, že najväčším problémom Európskej únie sa skutočne stáva vrstva tých byrokratov, ktorí slúžia záujmom nadnárodných spoločností a lobbystov a tí sú o mnoho viacej z iných štátov ako štátov Európskej únie, pravidla z oceánu. Ja to uzavriem mojou otázkou záverečnou. Vy ste hovorili v úvode tejto relácie, že predsa len ten rok 2016 bol lepší ako 2015. E, cítite to tak? Teraz len tak ako viem, že nemáte doma sklenenú gulu, ale z nejakých e, tých vašich pocitov alebo aj, aj vecí, ktoré viete nejak predvídať na základe e, záležitostí, ktoré sledujete, myslíte, že ten 2017 bude lepší ako 2016? je na začiatku roka potenciál, že by sa to mohlo zlepšiť. Sú také základné požiadavky. Prvá by bola, aby sa zmenila zahraničná bezpečnostná politika USA, aby skutočne došlo k tomu, čo Trump, Donald Trump v predvoľnej kampani sluboval, že USA prestanú zvrhávať režimy, ktoré sa im nepáčia. Jednoducho povedané. Druhý problém je v tom, že určité špičky Európskej únie sa musia spamätať, aké budú výsledky volie. Vo Francúzsku veľa to napovie, eh, k čomu môže dosť v Holandsku, čomu môže dosť v ďalších štátoch. Takže tam treba čakať s nejakou takou reakciou trochu viacej k európskej minulosti, tradíciám, než e, s takým tým šírením tohto neoliberál, neoliberálneho globalizmu na americký spôsob. Tretím problémom bude to, či sa podarí nejako postúpiť na, pri riešení krízy na Blízkom východe, najmä sírskej otázky, aké bude konanie už spomínaného Turecka, možno aj Egypta, ako sa určitým spôsobom zachovajú niektoré ďalšie arabské štáty, ktoré sme nespomínali a veľkou neznámou, o ktorej sme nehovorili, je to, ako sa bude správať Čína. Problém je v tom, že Obamová administratíva aj tam založila nové ohnisko napätia a vyzerá to tak, že nová administratíva americká sa tohto môže chytiť, nemusí. Takže to sú také štyri kľúčové momenty, ktoré môžu tento rok posunúť ešte ďalej k lepšiemu, ako bol predchádzajúci, ale žiaľ, Aj pri niektorých problémoch to môžu zhoršiť a ten rok 2017 nebude znamenať pokles napätia, ale môže viesť zhoršenie situácie. Ale sú určité tendencie alebo určité faktory, E, procesy, ktoré keď sa podarí naplniť, je potenciál na to, aby sa situácia mohla zlepšiť. Zatiaľ ja patrím k tým a v určitých kruhoch sme vyhodnotili rok 2015 ako najhorší rok tohto storočia. 2016 došlo k miernému málo viditeľnému a predstavenému zlepšeniu a čakáme, či ten trend bude dlhodobejší alebo krátkodobejší. Tak. A ešte, pardon, jeden faktor, na ktorý som zabudol, mala by sa obmedziť činnosť NATO, najmä jej protiruské zameranie, najmä snaha tohto paktu ďalej sa rozširovať a vytvárať nové problémy v iných oblastiach eh, Európy, kde zatiaľ neboli a vyzerá to tak, že Ukrajina sa do NATO nedostane a otázka aj Gruzínska, ako to tam bude pokračovať, je dôležitá. Takže ešte to je ďalší faktor, ktorý sa dá považovať za taký ten moment, ktorý môže prispieť eh, k zmene smeru svetovej politiky a bezpečnosti. To ono je zvláštne, e, trošku teraz naťahujem čas, ale keď spomínate tú Ukrajinu a akoby e, takú vec, že, že, že sa nedostane do NATO, však ja mám pocit, že Ukrajina nikdy ani v NATO nemala byť na základe budapeštianskej dohody, ona deklarovala neutralitu v tomto smere. Eh, akým spôsobom sa vôbec sme sa dostali k tomu, že, že vôbec Ukrajina roz, rozmýšľala, rozmýšľa o členstve v NATO? Nebolo to tam tak zakotvené v minulosti, že jednoducho Ukrajina bude eh, alebo že deklarovala eh, v tomto smere absolútnu nestrannosť, absolútnu nezávislosť, alebo teda e, neutralitu? No, to budapešťanské memorandum treba vysvetľovať z hľadiska teórie, diplomácia a medzinárodných vzťahov. Memorandum je, keď to veľmi zjednodušene poviem, e, dohoda o budúcej dohode alebo zmluva o budúcej zmluve. Teda zišli sme sa, toto sme povedali a toto budeme robiť. Ak niekto z tých štátov k tomu nepristúpí, nie je tým memorandom nejako až tak viazaný, ako keby bola podpísaná nejaká medzištátna zmluva. Takže to je jeden moment. Druhý moment bol v tom, že Ukrajina bola v tom čase skutočne v takých hospodárskych ťažkostiach, že nebola schopná zaistiť e, bezchybné alebo teda požadované fungovanie strategických síl či leteckých, raketových alebo aj tejto jadrovej výzbroje. Takže to bolo také ako si východisko z núdze a oni boli radi, že s tým tie ostatné štáty súhlasili. Že sa to začalo meniť potom po oranžovej revolúcii, sa tu objavil tento moment, to je to, že ten ukrajinský problém je skutočne umelo vyvolávaný zvonka. Poznám pána Škvrnu nejak prerušilo, to ešte ho, ešte ho zavolám, hoci už trošku naťahujeme čas, ale toto ešte treba nejak dokončiť, túto záležitosť. No, už sa asi počujeme. Trošku nás prerušilo, tak ešte to, to, to ešte dopovedzte. Čiže vravíte, tam sme ešte počuli, keď ste hovorili, že to je teda u zvonka umelo ako vyvolávaný problém a potom ste nám Áno, spadli z linky. vyvolávaný problém, lebo z rôznych dôvodov, či vojenských, aj politických, skutočne to NATO už na Ukrajinu nepatrí. To, to ne, netreba ako si vysvetľovať tým, ktorí nie sú skutočne pronatovsky deformovaní, že to už tomu nie je, lebo má to len jediný cieľ, aby, aby Ukrajina vstúpila do NATO, aby to, bolo, aby to bol ďalší tlak na Rusko, na Moskvu. Iný cieľ to nemá žiadny. A NATO nebolo definované ako organizácia, ktorá má vyvíjať vojenský tlak na Rusko. To bolo nejaké zjednotenie štátov, ktoré vyznávajú nejaké hodnoty a v rámci nich sa chcú brániť. Že za tým bol tedy sovietský zväz schovaný niekde pozadí, to je iná vec, ale Rusko dneska nie je sovietský zväz a na to v roku 2016 či 2017 nemôže byť na tom, ktoré funguje na základe toho, čo bolo podpísané v roku 1949. Mm. No, necháme sa prekvapiť, ako bude aj na to fungovať e, za prezidentovania e, Donalda Trumpa, niektorí hovoria, že však na to nie, je spojen, to nie sú Spojené štáty. No tak to je presne to isté, ako keby ste povedali, že Varšavská zmluva, že to nebol sovietský zväz, no to je asi zhruba podobné porovnanie. Takže necháme sa prekvapiť, ako, ako vlastne v tomto smere a čo dosiahne eh, americký prezident Donald Trump. Tá dnešná relácia bola jednak o bilancii, ale aj o akoby tých predpovediach do budúcna. Uvidíme, do akej miery sa aj tie vaše očakávania naplnia. V tejto chvíli vám v, každej, v každom prípade veľmi, veľmi pekne ďakujem, pán Škorda, za to, že ste si opäť našli čas pre naše rádio a, ja a pre našich poslucháčov. A na, a na začiatku som zabudol poslucháčom slobodného vysielača popriať veľa zdravia, síl, úspechov a pravdivých informácií v tomto dnešnom svete a možnosti o nich diskutovať. To je našim cieľom. Tie ostatné sú také tie bežné spoločenské udalosti, čo sa na začiatok roka praje, ale e, v tomto vysielači by sa malo popriať aj to, aby bol <laughs> priestor pre takéto diskuzie. A ja sa na nich rád budem aj naďalej zúčastňovať. No výborne, takto je výborná správa aj pre naše rádio a verím, že aj pre mnohých poslucháčov. Ďakujeme a takisto aj v mene poslucháčov vám samozrejme e, prajem všetko dobré aj vám do nového roka 2017. E, som rád, že sme teda v tom 2016 nadviazali spoluprácu a ešte viac ma teší, že teda ste deklarovali ochotu spolupracovať aj v 2017. Majte sa pekne do počutia, pán Škvrnda. Takže do počutia. To bol vážení poslucháči uh, František Škvrnda, vysokoškolský pedagóg eh, z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. To hovorím preto, ak by ste ho chceli ísť niekde navštíviť, tak tam ho <laughs> nájdete.